Ako sme už aj dnes e, avizovali v našom programe, to je teda informácia najmä tý, pre tých z vás, ktorí e, predpokladám sledujete poriadne našu stránku, či už Facebookovú alebo tú rádiovú, tak vy ste veľmi dobre viete, e, že Ambíciou toho dnešného dielu je opäť, pokiaľ možno prispieť k nejakému významnejšiemu zorientovaniu sa ľudí teda prevažne našich poslucháčov, v témach, ktoré ešte stále v týchto dňoch zaplňajú titulné stránky médií. No a nebude to rozhovor o domácej politickej scéne. Ono nie, že by sa nediali zaujímavé udalosti aj u nás doma, ale faktom je, že tie svetové udalosti dnes ďaleko viac e, rezonujú e, v mediálnom svete a teda aj medzi ľuďmi a teda aj medzi našimi poslucháčmi. No a práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli že sa tým najhlavnejším z nich, teda z tých svetových udalostí, budeme venovať aj v dnešnej relácii. Aj keď hneď chcem jedným dychom dodať, že tých tém je naozaj veľmi veľa a času málo, takže je celkom ľahko možné, že si vlastne túto reláciu nejakým spôsobom aj možno rozdelíme na viacero častí, no ale to zatiaľ nemusíme predbiehať v tejto chvíli, uvidíme, ako nám to dnes vlastne aj časovo vyjde, ako nám to pôjde. Hlavné témy, na ktoré by sme sa dnes chceli zamerať, e, sú predovšetkým, alebo jedna z nich, tá hlavná je je dohoda Británie, Číny, Francúzska, Nemecka, Ruska, Spojených štátov a Iránu na jadrovej zmluve e, s touto islamskou krajinou ide o veľmi dôležitú tému, ktorej sme sa, keď som tak nad tým rozmýšľal, tak vlastne tejto veľmi významnej téme sme sa my doteraz vo vysielaní Rádia Slobodný vysielač vôbec nevenovali. Takže ja to osobne považujem za taký možno rest voči našim poslucháčom, takže dnes by som ho v tomto smere veľmi rád zmazal. No a okrem Iránu tu máme Ehm, o nič nie menej dôležité témy, ako napríklad Ukrajina a najnovší vývoj e, teda u nášho e, východného suseda. No a potom samozrejme ešte stále veľmi dôležitá aktuálna situácia v Grécku. Skôr ako všetkým týmto témam prejdeme, aspoň teda verím, že ich všetky dnes stihneme. Ak nie, vravím, tak možno by sme si to potom mohli rozdeliť túto reláciu na viacero časti, ale to teda ešte nechám v tejto chvíli otvorené. V každom prípade, skôr ako k týmto jednotlivým témam prejdeme, by som vám veľmi rád predstavil dnešného hostia, ktorý nesedí tu síce so mnou v štúdiu Rádia Slobodný vysielač, ale je, aspoň verím, že v tejto chvíli na našej telefonickej linke a tým hostom je pán Peter Králik, redaktor portálu Konzervatívny výber. Počujeme sa, pán Králik dobrý deň. Tak, príjemný dobrý večer aj vám. Verím, že teda toto spojenie nám bude fungovať a teda ak by bol nejaký problém, tak potom by sme museli prejsť povedzme na nejakú Skyblinku, ale pri telefónoch tento problém nebýva. Ale prečo to spomínam? Lebo pre poslucháčov je to tým pádom jasné, že dnes sa nám do tejto relácie nedovoláte, keďže tam máme hostia. To znamená, že ak budete dnes mať nejakú otázku alebo pripomienku k čomukoľvek, o čom sa dnes budeme rozprávať, tak nám to môžete Eh, buď mailovať na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo nám môžete písať na Facebooku, alebo aj na našej internetovej stránke. Telefonáty dnes nebudeme brať, lebo ako som spomínal, máme tam dnes hostia pána Králika, takže ten bude dnes mať eh, ten bude dnes na našej telefónnej linke. Takže, pán Králik, ak nemáte nič proti, tak ja by som dnes túto re- reláciu začal práve Iránom a teda e, dohodou, ku ktorej dospeli mocnosti s touto islamskou krajinou. A keď sa pozrieme na tie aktuálne informácie, tak okrem iného tvrdia toto, že členovia Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov včera jednomyselne podporili dohodu e, šiestich svetových mocností a Iránu o obmedzení jadrového programu. Výmenou za zrušenie ekonomických sankcií, ktoré Západ v minulosti uvalil na túto Islamskú republiku, ako sa ďalej uvádza v tých aktuálnych správach, tak 5 stálych a 10 nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN schválilo rezolúciu nadvezujúcu na komplexnú jadrovú dohodu, ktorú 6 svetových mocností a Irán uzavreli minulý týždeň v rakúskej Viedni. Po takmer dvojročných rokovaniach sa jednotlivé strany dohodli na tom, že výmenou za zrušenie sankcií, ktoré na Irán uvalili USA, Európska únia a OSN, bude e, Teherán nútený dlhodobo obmedziť svoj jadrový program. E, po teda tých dvojročných rokovaniach sa postupne zrušia sankcie ovalené na ropný export, takisto na bankovú sféru a samozrejme aj ďalšie iné oblasti lenže skôr ako k tomu dôjde, ešte predtým musí Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu jednoznačne potvrdiť, že Irán podnikol všetky potrebné kroky na obmedzenie svojho nukleárneho programu. K tomu mi malo dôjsť koncom tohto roka. Sankcie voči Iránu sa ako som už spomínal, nebudú rušiť nejak nárazovo, ale budú uvoľňované postupne, aspoň tak znie tá dohoda. No a v platnosti napríklad dostane ešte 5 rokov embargo OSN na vývoz a dovoz konvenčných zbraní do Iránu, ako aj 8-ročné embargo na dovoz zahraničných komponentov pre iránsky eh, program balistických striel. Jedna časť eh, krajín na čele z USA a Európskou úniou eh, dohodu víta, iná na čele s Izraelom hovorí, a takisto aj Saudská Arábia, hovoria o tom, že že ide o historický omyl napríklad premiér židovského štátu Benjamin Netanyahu, ten sa vyhráža tým, že urobí všetko preto, čo je v jeho len silách, aby teda jadrové ambície Iránu zmaril. Irán okrem toho súhlasil s tým, že ak dohodu poruší, tak Západ voči nemu obnoví, alebo teda môže obnoviť aj ďalšie sankcie. Toto je naozaj len taký úvod do tejto problematiky, ktorej sa teraz chceme hlbšie venovať. No, Pán Králik, mňa by na asi tak v úvode tejto témy, ktorú dnes budeme spolu riešiť, zaujímalo. Ja som to už aj v tom úvode vlastne povedal, že sú také dva názorové prúdy. Jeden tvrdí, že v prípade jadrovej dohody s Iránom ide o bezprecedentný úspech v dejinách tejto blízkovýchodnej krajiny že sa teda začína v prípade Iránu blízkať na nejaké svetlé zajtrajšky, na lepšie časy. Toto napríklad tvrdí hlavný iránsky vyjednávač. No ale naopak máte tu potom aj druhý názor, alebo druhú stranu, ktorá hovorí, no, že práve Irán čaká pod podpise tejto zmluvy nejaké veľmi temné obdobie, neistota a že to bude presne naopak, že možno, že práve po podpise tejto zmluvy sa Irán dostane, dostane nejak na kolená tak mňa na úvod, aby som si to tak trošku vedela ja predstaviť aj poslucháči, že na úvod by ma zaujímalo, kde v tomto názorovom spektre stojíte vy? To je zaujímavá otázka. V podstate nejak extra by som to ani neprežíval, tento Irán deal, ako sa hovorí Amerike, alebo Obamov iránsky deal. E, v podstate nič nie je jasné. Ako je tu nejaká dohoda, mm-hmm. ktorá hovorí o tom, že tam sú vymedzené tie termíny a teda nakoniec, že teda bude pod kontrolou ten iránsky jadrový program ano. medzinárodnej agentúry, ale aj to, že to prešlo v Bezpečnostnej rade OSN ešte vôbec nič neznamená, pretože čaká najmä tvrdé jednanie kongres americký o iránskej dohode a tam to môže byť zaujímavé. Tam sú aj demokrati, aj republikáni, ktorí, ktorí celý tento proces pochybňujú v National Review napríklad Daniel Vipes e, jednoznačne hovorí o tom, že to je katastrofa, mm-hmm. ten iránsky deal. Hovorí o tom, že Barack Obama priebehu posledných 6,5 roka iba klamal, a že síce si to vytýčil ako prioritu, vyviesť Irán z medzinárodnej izolácie a urobiť túto dohodu, ale v podstate Barack Obama stále klamal o tom, v akom štádiu sú tie jednania, Eh, nie aké ústupky robila americká delegácia, čiže USA v konzervatívnych kruhoch, neokonzervatívnych kruhoch a demokratických kruhoch, tých takých neokonzervatívnejších, kde vládne ten neokonzervatívny konsenzus, tak eh, v podstate tú dohodu nikto nadšením nevíta. Mm-hmm. Čiže vlastne keby dnes niekto tvrdil, že tá dohoda s Iránom je už viac menej hotová vec, tak by sa značne mýlil, že to ešte vôbec tak nie je, že to ešte ani zďaleka neznamená, že sa to aj podpíše, že je tam veľa rôznych hráčov, ktorí nemajú záujem napríklad takúto zmluvu podpísať. Je to ešte veľmi neistý projekt? Tak v Amerike, <laughs> v Amerika vstupuje každým dňom do prezidentskej kampane. Jednak primárkové, či už sú to demokracie alebo republikáni, mm-hmm. kde to bude jedno, a je jednoznačné téma. A 2016 je to prezidentská kampaň. Potom e, kandidáti, ktorí zídu z primárok demokratických a, a republikánskych. Čiže je to, hlbok, e, je to taký horúci zemiak v americkej politike dnes a nikto nemôže povedať, e, že je niečo jasné okolo toho, pretože v Amerike je silná napríklad Národná židovská koalícia, ktorá má blízko k republikánom, ale má aj blízko k demokratom, tí lavicovejší lavicovejší v podstate predstavitelia židovskej komunity. Mm-hmm. A obidva tieto prúdy dohodu spochybňujú. Uh, ono, samozrejme, aby sme nehovorili len o Amerike, uh, tam to vyzerá zaujímavo vlastne aj v samotnom Iráne, uh, pretože iste ste to zachytili a ja, to som si všimol akurát včera, že uh, iránske revolučné gardy, ktoré majú v eh, tamojšej iránskej spoločnosti veľmi významné postavenie, tak oni samotné označujú túto jadrovú dohodu za nepriateľnú, dokonca takto to povedali, že je nepriateľná. Áno, áno. No a, a ich veliteľ uh, hovorí o tom, že teda ona zasahuje nejakým nepripustným spôsobom do činnosti ozbrojených síl a teda, že revolučné gardy zmluvu nikdy nepodpíše, s tým teda nikdy nebudú súhlasiť. Tak ako máme aj tento, túto vec vnímať, to, to vyzerá, že v samotnej iránskej, e, v iránskej krajine, v iránskom e, republike je proste samot, v samotnom jadre je problém, že ani tam všetci s tým nesúhlasia. No tak isté, ale tak e, <laughs> ten, ten rozdiel je zásadný. Je, to západ, alebo povedzme tie krajiny, ktoré podpisovali s Iránom, E, tú dohodu sú demokratické krajiny, kde je demokratický politický proces, e, kde, kde sa dospieva parlamentnou cestou nejakým rozhodnutiam. A Irán je autor, e, autoritatívny režim, náboženský ladený, teraz je tam síce umiernenejšia, povedzme, vláda, ktorá má také šibalské, je to proste uhrať západom, viac menej, alebo sama o sebe si to myslí No ale v princípe je to autoritatívny štát, čiže, eh, čiže áno, tie tanečky, tak by sme to povedali, e, sú tam, jasné, že, že tie radikálnejšie prúdy mm-hmm. islamské, tie, tie tú dohodu nikdy nebudú uznávať, ale zase je otázka, ako silná je tá vláda, ako, siln, ako mocensky, bezpečnostne a, a autoritatívne si vynúčiť e, proste poslušnosť a tu by som naozaj problém nevidel. Pre nich je to výhodné, im to otvára cestu do šanghajské organizácie pre spoluprácu. Len kvôli tomu proste Irán aj tento rok, druhý rok po sebe proste volen ako pozorovateľ a, a na okraj toho samitu e, v UFE, pretože e, Rusi zase, keď povedia niečo medzinárodné, tak držia slovo v tomto zmysle, že teda počkajú, až sa vyriešia sankcie, tie sa vyriešili, no a aj v pri, aj pre Irán je dôležité, aby sa uvoľňovalo to medzinárodné napätie voči nemu, mm-hmm. aby, mohol, aby mohol postupne v podstate ekonomicky toho profitovať. Nezabúdajme na to, že, že celá otázka stojí aj tak, že pre Irán je dôležitá atomová spolupráca s Rusmi, tam o atomovom díle medzi Ruskom a Iránom sa hovorí už dva roky. Minulý rok sa už hovorilo o tom, že by mal dostávať až 30 miliard, nejakých 6 až 8 atomových elektrárni, to chce v Iráne dostávať. Mm. Rovnako, rovnako je tam otázka ich exportu ropy, samozrejme. Takže e, Irán má záujem, aby sa to medzinárodné napätie uvoľnilo a aby si otvoril tú cestu k e, nejakým benefitom. To... Takže vravíte, že z ekonomického hľadiska je to pre Irán dokonca životne dôležité proste takúto zmluvu podpísať. No ale na druhej strane je pravda, že máte tam aj, ja neviem, iránske revolučné gardy, ktoré dnes sa stávajú na zadné. Ja chápem to, čo hovoríte, že bude veľmi záležiť od toho, aká silná je vláda, akým spôsobom tento hlas, ja neviem, iránskych revolučných gard vypočuje alebo nevypočuje. Ale v tejto chvíli sa mi v tej samotnej iránskej spoločnosti javí ako oveľa väčší problém samotný najvyšší iránsky predstaviteľ, aj duchovný, Ajatollah Ali Kamenený, ktorý jednak teda vyhlásil, že tá zmluva je taká, no, že opatrne s ňou, že musí ju ešte preskúmať parlament, alebo teda politici, aby teda bolo jasné, že či škodí alebo neškodí záujmom povedzme, že toto by až taký problém nebol, ale iste ste zachytili aj tie jeho vyhlásenia smerom k Spojeným štátom americkým, kedy on povedal, že že vlastne aj keď túto zmluvu podpíšeme, to neznamená, že my budeme nejakým spôsobom pristupovať k Spojeným štátom priateľsky, že práve naopak on hovorí, že ten odpor našej krajiny voči arogantným Spojeným štátom bude trvať naďalej. Tak teraz sa chcem spýtať, že či, či možno toto nie je problém pre, pre podpísanie zmluvy, kedy jednoznačne teda sa jeden z najvyšších predstaviteľov Iránu takto vyjadrí, že, že jednoducho dobre, však zmluva sem, zmluva tam, ale my tých Američanov naďalej nebudeme mať radi. Nie je to problém? ale zmluvy sa nerobia preto, aby sa mal niekto rád. To je pravda. <laughs> to je, <laughs> o tom není medzinárodná politika, že robíme zmluvy z lásky. Teda iba pár slovenských osobností <laughs> ale e, zmluvy sa robia preto, aby to bolo výhodné pre, pre všetkých a aby to malo ďaleko siahlejšie dôsledky aj pre... Žijeme v globálnom svete. Proste nežijeme v izolovanom svete a aj uvoľnenie napätia s Iránom prispieje k riešeniu ďalších e, konfliktov, ktoré sú na Blízkom východe, ale aj môže prispieť jednak riešeniu a možno aj zrýchleniu niektorých procesov, no. zmenšenie napätia. Áno, tak o, ďalej. o tých negatívach sa samozrejme porozprávame, to ma bude zaujímať, no. ale keď hovoríte uh, o tom, ale že... Ale to sú politické tanečky, ja by som to tak povedal, nikto nemôže stratiť tú svoju kytičku, uh-huh. som to povedal, a, a ja to ľahké mení, proste už vôbec nie, tak hádam nebude hovoriť o tom, že aké to úžasné, keď rozpráva o, o Satanskej Amerike. Uh-huh. A tak proste, aby nestratil tvár, tak taký opatrný a miestami radikálny proste použije jazyk. Aha. Ale nepripisoval by som tomu žiadnu, žiadnu dôležitosť. A rovnako by ste žiadnu dôležitosť nepripisovali ani potom tej následnej reakcie ministra zahraničných vecí Spojených štátov Johna Kerryho, ktorý teda na tie jeho slova reagoval v zmysle, že toto vyjadrenie je veľmi vážne a že celú vec neistuje. Že toto sú tiež také politické tanečky, že toto je naozaj... Ale len, isté, že... no tak e, musí nejak reagovať na to a, a v podstate to je upozornenie. No tak e, je, to nehovorí k tomu kemenímu, ale mm-hmm. hovorí to k iránskym predstaviteľom, tak si to tam urobte doma poriadok, tak keď prídete za jednací stôl, tak čakáme, že na čom sa dohodneme, mm-hmm. tak to mhm. tu platí všeobecne, pretože aj ten Kerry ide s kožou na trh a pôjde do toho kongresu a, a bude musieť to vysvetlo a vysvetľuje už od toho 14. respektíve 15. júla každý deň pre, v Amerike, prečo Irán. Mm-hmm. Hej? Čiže aj on musí krotiť tie, tie radikálnejšie názory, tak to, to je ten politický kolorit to není dôležité. Dôležité je, či je tá vôľa, dôležité bude teraz tie jednotlivé kroky a to ukáže čas, to ukáže e, pol rok, rok, e, aké budú tie ďalšie kroky. Jednak čo urobí najdôležitejší je americký kongres, aký to bude mať vplyv, či to bude maximálne vtiahnuté do prezidentskej kampane v USA. Mm-hmm. Ak sa to stane, že to bude použité ako jeden jeden, e, jedna z nosných tém americkej kampane prezidentskej, tak to môže mať dopad na realizáciu tých praktických krokov v tých dohodách, lebo formálne sa môže aj to schváliť všetko, ale tam, tam sú potom kroky, ktoré treba vykonávať, teda postupne uvoľňovať, e, mať nejaké styčné skupiny, ktoré kontrolujú niečo a tak ďalej. Mm-hmm. A, a v tej praktickej rovine to môže ísť do zmrazenia, do obštrukcií, E, do vyprchania, nechať to dostratená, alebo tak, proste, alebo to odložiť celé k ľadu a počka na výsledok prezidentských volieb. Čiže tých možností je veľa. A už aj máme nejakého amerického kandidáta na prezidenta, ktorý by sa voči tejto zmluve jednoznačne vyhradil ako voči zlu, ktoré, ak sa on stane prezidentom, v žiadnom prípade neprejde. Máme už takéhoto nejakého jednoznačného kandidáta? Ktorý Hillary, Hillary Clintonová hovorí otvorene, že proti, pro, proti iránskej dohode, že, že by naradšej bombardovala Irán a neviem čo, čiže ale zase je to ten politický kolorit, aj predvolebný. Mm-hmm. No a na druhej strane republikáni. Ako s to dohodou vnútorne v Amerike nikto nie na 100% proste spokojný. A čas ukáže, čas ukáže, čo sa z toho vyvinie. Dobre, toto mi povedzte, toto mi vysvetlite, keď vravíte, že v Amerike s tou dohodou nikto nie je 100% spokojný. Tak toto ma zaujíma, lebo čo ja viem, ja síce túto oblasť nesledujem tak hlboko ako vy, ale z toho, čo viem, tak o tejto zmluve sa vždy hovorilo ako o dokumente, ktorého hlavným cieľom je stopnúť iránske jadrové aktivity. Irán bol dlhodobo v podozrení toho, že pod rúškom nejakého civilného jadrového programu vyvíja zbranie No a, a, a teda hovorilo sa, že, že musí sa spraviť niečo preto, aby sa mu v tomto, v tomto vývoji zbraní zabránilo. Tak najskôr ma zaujíma, že čo si o tomto myslíte vy, že či to, je či to bola celý čas ako nejaká neopodstatnená, vykonštruovaná obava, alebo naopak bolo na tomto tvrdení, že teda jadr, vyvíja jadrové zbranie pod nejakom rúškom tmy, tajne, ten Irán, že ako to podľa vás je, že bolo toto, toto obvinenie Iránu alebo tieto podozrenia naozaj opodstatnené, alebo skôr to bola nejaká geopolitika dostať Irán do takejto izolácie? Toto ma zaujíma na úvod. No tak tie vzťahy Iránu voči USA majú nejaký vývoj, genézu E, keď si zoberieme e, len rok 2011, hej, útok na britské veľvyslanectvo, to je, aký by ste ubližili mladšiemu bratovi, alebo <laughs> respektíve menšiemu bratovi, tak, mm-hmm. mladšiemu, však, ne, no. ale e, mladšiemu, hej, čiže, čiže a tomu predchádzali prvé sankcie, čiže e, tam, e, áno, tak Irán voči USA je dosť, e, dosť ovplyvnený názorom Saudskej Arábie ako spojenca USA a Izraelov ako spojenca USA na Blízkom východe. Mm. A tento názor sa nejakým formuluje, e, tie tajné služby tam pracujú, vyhodnocujú tú, tú, tú činnosť Iránu. Samozrejme, že v Irán bol hubie všelijakých, všelijakých radikálnych, islamistických, teroristických skupín a tak ďalej, protizápadne orientovaných, to z samej podstaty. Takže samozrejme, že, že ten, to podozrenie o vývoji, vývoji atomových zbraní a tak ďalej Američania mali a, a Západ mal a obavy mal. Či reálne Irán, Irán vyvíjal atomové zbranie, to ja nemôžem povedať. Tak ale máte nejaký svoj osobný názor, že čo si o tom myslíte? Či nechcete ho hovoriť? E, nie, že nechcem hovoriť, ale e, osobne si myslím, že áno. Tak hmm? každý, každá veľmoc, Irán sa cíti veľmo, a on je stará perská veľmoc, tak e, historicky proste, on sa cíti ako veľmoc. Každá veľmoc má svoju atomovú zbraň. Syria vyvíjala atomovú zbraň a e, prišla izraelská stíhačka, im to tam odpálila, aj keď 2008 alebo 9, nie? Takže e, <laughs> samozrejme, že tieto režimy vyvíjali svoje atomové zbranie Mm-hmm. Do akej miery to bolo až tak... E, a viete, aj, e, aj Severná Korea tvrdí, že vyvíja atomové zbranie a môže to byť na úrovni hračkárských zbraní a lebo tú technologickú, technologickú infraštruktúru povedzme môže mať, nemusí mať a takisto aj o tom Iráne. No, vyvíjal, ale v akom to bolo štáde, to ja si nedovolím hodnotiť a tak ďaleko moje vedomosti nestiehajú. Dobre, však eh, Dobre, ale ja som chcel len vedieť váš názor, že čo si o tom myslíte vy, ale to, toto ma teraz zaujíma, že dobre, tak tvrdíte, že, že bola tam naozaj reálna hrozba, že Irán bude, lebo on má také ambície stať sa proste šéfom áno, tam na Blízkom východe. Áno, áno. Prírodné ambície. A o, o, tú, o toto prvenstvo bojuje momentálne aj so Saudskou Arábiou, takže je tam ano. naozaj vysoké riziko, že proste oni majú, majú dobrú motiváciu získať nejakú jadrovú zbraň. A teraz ja nerozumiem tomu, keď aj vy poviete, že no ale v Amerike teraz ako krčia nad tou dohodou nosom, tak tomu nerozumiem. Však dva roky sa snažili, dva roky rokovali, aby teda ten Irán, ktorý možno naozaj má takéto kadejaké zámery, aby ho nejakým spôsobom pritlačili k múru a aby ho donútili, pokiaľ možno proste urobiť všetko preto, aby tú zbraň nemohol jadrovú vyvinúť. Tak keď sa im to konečne nejakým spôsobom po dvoch rokoch podarí, že ten Irán je teda ochotný im tam ten podpis dať a proste zaviazať sa a tak ďalej, tak v Amerike nad tým krčia nosom. Tak toto mi vysvetlíte, prečo je v Amerike také, takáto nálada. Ja by som očakával, že všetci budú vyhadzovať klobúky do, do vzduchu a budú nadšení z takejto dohody. Kvôli čomu je tá obava, taká tá, taká tá nejaká, tak, viete, takéto ovzdušie, že ani nie je veľkej radosti v Amerike. Kvôli čomu? No tak e, zase historicky. Prirodzený spojenec e, na Blízkom východe a ten ostrovček, taký ostrovček slobody, e, v podstate je Izrael pre USA. To, to je historicky dané. Dohoda s Iránom ohrozuje proste bezpečnosť Izraela. Tak to cíti Izrael, tak to cíti americká židovská koalícia národná, tak to cítia mnohí republikáni a preto to kritizujú. Ohrozuje to aj, aj v podstate nejakú, nejaké mocenské postavenie Sávskej Arábie, ktorá je tiež zase nejakým prirodzeným spojencom USA v tom priestore. Ale to až není tak, tak silné, že to ohrozuje Sávskú Arábiu. Tak v osledok máme Jemen, kde je ten stred v podstate Iránu a Sávskej Arábie v Jemene. A a prečo tým ohroňujú? No, no to ma zaujíma, že ako to ohrozuje však. Pretože, pretože o tom je americký politický systém. Americký politický systém a nie je nejakých e, centrálne riadených e, politických strán. Viac menej sú to e, kongresmeni, senátori, ktorí idú sami za seba do volieb, majú istú nezávislosť, na princípe väčšinovej voľby sú zvolení a okolo seba majú tým ľudí, e, politických lobbysti, lobbystov majú, e, think tanky majú, ktoré ich vytvárajú a, a tvoria vlastne celú tú nejakú kandidatúru a tú osobnosť politickú jednotlivých tých kongresmenov a oni nie sú priamo podriadení ako súdruhovi predsedovi obama Hej? Že Obama povie takto a všetci povedia, že je, tak, takto, lebo pán predseda povedal. Takto to nefunguje. Čiže to, to sú výrazné osobnosti, je to väčšinový systém a, a každý má svoj zdroj komunít, e, skupín, ktorý ich podporuje a tým vytvára vlastne ten politický vklad do tej diskusie. A preto je tá diskusia taká širokospektrálna, preto existuje napríklad neokonzervatívny konsenzus medzi demokratmi a, a konzervatívcami. Preto Obama dneska pôsobí ako ako solitér a jeho administratíva, ktorou nie sú identifikovaní alebo sa stotožnení ani, ani, ani niektorí demokrati, to je predlýho posledná iniciatíva ohľadne Ruska, mm. kongresmena, ktorý hovorí o tom 5 krokov, ako proste zmierniť to napätie a vrátiť to do reálnych vzťahov. Čiže, e, čiže keď sa povie demokrat, tak to neznamená automaticky, že súhlasí s Obamou keď sa povie republikán, zase to automaticky <laughs> znamená, že e, e, e, povedzme s McCainom. No, McCain je len jeden, jeden z mnoha prúdov toho, toho politického nejakého myslenia a názoru na veci, ten neokonzervatívny prúd, a je tam tých ďalších prúdov mm-hmm. v tom konzervatívne alebo v republikánskej strane, ktoré reprezentujú iné názory. No a musia sa vytvárať tie koalície, ktoré nakoniec v tom kongrese E, jednotlivo od akt od aktu proste spolupracujú a nejakým spôsobom hlasujú. No a dnes je tam aj silný odpor medzi demokratmi a republikánmi voči tomu iránskému dílu. Takže o tom to je, že ťažko povedať, že ako to dopadne v kongrese, netrúfam povedať. A, a pri týchto medzinárodných ja to vždy tak hovorím, že najlepší je čas, proste nechať si tomu čas a nehrnúť sa do veľkých komentárov a ideologických cvičení, pretože vždy je to otázka praktickej politiky. Nakoniec aj v tom kongrese to bude praktická mm. politika. E, znova to niekto zobchoduje s niečím, ale o tom je politika, len u nás máme nejaké divné predstavy o politike. Áno, znova proste bude musieť si nájsť Obama nejaký, nejakú väčšinu, s ktorou sa na niečo dohodne, bude mať dôsledky do iných oblastí, no a, a buď to prejde, a ešte ak to prejde, tak samotná realizácia tej dohody, mm-hmm. ako sa povedal, môže mať 5 rôznych vývojov, o ktorých dneska ani netušíme. Ehm, napísal nám Peťo mail, ehm, inak chcem aj ostatným povedať, že, že dnes teda, zopakujem to, čo som povedal v úvode, dnes teda telefóny brať nebudeme, lebo tam máme hostia dnešnej relácie, ale môžete nám písať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Napísal nám Peter mail, ktorý ďakuje za reláciu a pýta sa hlavne teda na Izrael, jeho pohnutky ho zaujímajú a napísal takúto vec, že o čo ide Izraelu. Samozrejme v tejto súvislosti sa vždy ako veľký problém vyťahne to, že Irán má dlhodobú ambíciu vymazať Izrael z mapy sveta, ale keď teda obídeme v tejto chvíli otrepané mediálne a politické frázy, o čo ide Izraelu, prečo mu tak intenzívne vadí, že Irán je ochotný pristúpiť na takúto zmluvu? Ale tak to je úplne jednoduché. Irán podporuje Hizbalách. dnes dneska bojuje v Sýrii na strane Asada. Iránske milície bojujú na strane Asada v Sýrii a, a vlastne Izrael sa dostáva do slučky. Dneska, dneska e, konflikt Sýrii už ohrozuje Golánske výšiny. Izraelčania sa zo severnej, e, na severnú stranu Golanských výšin pozerajú na to, ako im linčujú e, Drúzov, komunitu Drúzov a menšinu Drúzov. A musia ich zachraňovať, musia tam chodiť e, proste záchranári, ktorí ich dosiahnu cez e, hranice, cez Golanské výšiny, zranených a tak ďalej. Takže toto, je, toto vidia tí Izraelčania a, a ten strach je oprávne, Tak eh, áno, tak e, Izrael je v oku Iránu, Palestínčanom, Izbalahu a tak ďalej. No dobré, ale zase na druhej strane, viete, že na druhej strane, ak by tá zmluva bola podpísaná a teraz naozaj by Irán dodržiaval nariadenia tejto zmluvy, tak to je také ťažko pochopiteľné, že čo teda Izraelu vadí, však ten by sa mal tešiť, aspoň mu pominie hrozba Iránu s jadrovou zbraňou, nie? To nikto nevie. Nevieme predpovedať. E, zase, skúsenosti Izraela sú také, že proste Irán podporoval rôzne teroristické útoky, rôzne skupiny, ktoré boli namierené proti Izraelu a tak ďalej. Čiže tá historická skúsenosť praktická je, že Izrael je ohrozovaný Iránom. Tým, že sa uvoľnia sankcie voči Iránu, Irán sa posilní, získa finančné prostriedky, hovorí sa o 150 miliardách, len týmto získa tým, hej, e, Irán. Tým, že bude môcť postupne proste sa zapojiť do medzinárodného ekonomického spoločenstva, e, poslať svoju ropu na medzinárodný trh a tak ďalej. No a samozrejme, že to budú finančné prostriedky, ktoré mu umožnia sa stať silný a rýchlejšie silne, eh, rýchlo silným, alebo ešte rýchlejšie silným, eh, ako je dnes Saudská Arábia. Aj tá sa cíti potom ako ohrozená. No. Čiže e, tá situácia sa stane taká, ten pocit Izraelčanov dneska je tak, že, že ich proste Amerika opustila, že sa na nich vykašla. Mm-hmm. No to kompenzuje tým, že že to je krok A, iránska dohoda a krok B bude dohoda o nejaké posilnenie bezpečnosti E, posilnení bezpečnosti Izraela a, a budovania nejakej Áno, t- tento názor som aj ja teda zachytil, že Irán to vní, teda Izrael to vníma ako, ako veľký podraz zo strany Ameriky, že teda ho opustila v tejto záležitosti. Ale zase na druhej strane, ako uh, Eh, viete, že mňa teraz, tak, keď na tým rozmýšľam, napadá, a čo teda Izrael chce? Ako čakal, že sa Irán zdá jadrového programu výmenou za čo? Že teda mu ostanú sankcie? Nie je to nereálne očakávanie? Nie je to iluzórna predstava? Je logické, že keď vy nechcete, chcete niečo od niekoho získať, tak na druhej strane musí aj ten človek, ktorý sa niečoho zrieka, tak musí aj on niečo získať od druhej strany. Nie, Čiže nie je toto férová ponuka, že na jednej strane ty sa zaviažeš, že nebudeš no, vyvíjať jadrové zbranie a my ti za to zrušíme sankcie. Nie je to férová vec? No, problém je, že, že vlastne e, krajiny Perského zálivu, tak všeobecne povedal, mm-hmm. tak neboli súčasťou vyjednávania tej dohody. To je taká akože prvá zrada v tej dohode, že, že vlastne s Iránom jednali tá 5, 5 v podstate plus 1, plus 1 to bolo jednanie. Čiže e, neboli to krajiny, ktoré bezprostredne susedia s Iránom, ktoré majú otvorené alebo historické alebo kultúrne spory s Iránom, čiže nemohli predstaviť svoje názory do, do tejto dohody. A z akého, základ... z akého dôvodu oni neboli e, teda prizvané k týmto rokovaniam? Čím sa argumentovalo? Prečo ich tam nikto nevolal? Lebo to v podstate tí, čo majú e, stále členstvo Bezpečnostnej rade rokov. Mm-hmm. Takže stály hlas. Takže... uh, Plus Nemecko. Plus Nemecko. No, to ma bude inak zaujímavé, že čo tam to Nemecko hľadalo, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Čiže, ale čo teraz, tie krajiny Perského zálivu to tiež vnímajú ako nejaký podraz, že teda neboli prizvané k týmto rokovaniam, alebo že sa neprihľadalo na ich názor v tejto veci? No nie je to ich dohoda. Nie je to ich dohoda. To je dohoda tí, ktorí si vyjednali, ale nie je to ich dohoda. Oni sa tak nebudú cítiť, pretože neboli účastní. Mm-hmm. Čiže že toto do budúcna môže byť zdrojom konfliktu a preto hovorím, že treba byť hodnotení toho iránskeho dílu opatrný, nechať tomu čas a, a vôbec by som sa nepúšal, do nejakých veľkých úvah o tom, pretože v tomto momente sme na báze formálnych aktov, to znamená, schválila to Bezpečnostná rada, schválili to oni 14. júna, Bezpečnostná rada včera, teraz to bude ďalšie procesovať nejaké, ale stále sme nejaké formálnej báze a prakticky to prakticky ešte nie sú žiadne, žiadne matateľné výsledky tie dohody <clears throat> pre Irán a ani, ani politicky to není spracované ešte. Jano z Kremnice nám napísal mail na adresu slobodný vysielač, že podľa neho ide o E, takú nejakú že šialenú taktiku Izraela, ktorá e, síce možno vyznieva divne, ale že v dnešnom orvelovskom svete by sa tomu vôbec nečudoval. A podľa neho e, Izraelu táto dohoda vyhovuje, ale snaží sa takýmto postojom čo najviac získať a že teda on intenzívne navonok nesúhlasí, ale za istých ústupkov teda privrie oči a ako to napísal Jano, že ide o klasickú salámovú metódu, že či ste schopní s týmto súhlasiť a do akej miery neviem, čo by mal získať ako Izrael. To je také ako všeobecne povedané toto. Ťažko, ťažko sa k tomu vyjadriť, pretože Izrael v tomto momente plní, začína plniť funkciu bezpečnostného hráča v tom priestore hmm. a, a pred Izraelom stojí dneska ohromná voľba a to je, že či sa bude angažovať pomoci napríklad z ruskej komunity, komunity Drúzov v Syrii a či zasiahne, bude ich chrániť či bude len sa pozerať na to, ako, ako sú tam linčovaní, či zo strany islamistov, sírskej opozície, ale aj nakoniec Asadovej armády a práve týchto iránskych milícií a tak ďalej, tie sú najväčší, najväčšia obec toho konfliktu v Syrii a oni to majú pred očami z tých golánskych výšin. Mm-hmm. Čiže Izrael, Izrael dneska je v takej pozícii, že bude musieť prevziať zodpovednosť za nejaké rozhodnutia v tom regióne, tomu speje. A a problém je inde. Problém je, že, že Američania, respektíve nehovorme Američania, hovoríme konkrétne. Obamová administratíva je katastrofa. To je geopolitická katastrofa, medzinárodno politická katastrofa medzinárodných vzťahov, pretože necháva na pospas veľa vecí dnes nemáte v Američanoch, Izrael dneska nemá v Američanoch spojenca, ktorý by ich podporil niečom, alebo ktorý by proste e, riešil konkrétne problémy, ako je tá komunita drúdov, ako je tá komunita jezidov, ako je tá kresťanské alaviti a tak ďalej, ktorí sú dneska ohrozovaní. Čiže e, práve naopak v e, Izraelčania sú svetkami toho a, a to mm. vidia proste, že lietajú lietadielka, fotia islamský štát americké stiačky a potom sa vrátia na základňu a že to sa nedostanú. No, ale že... ešte, ja, ja rozumiem, že hovoríte, že toto je skôr problém Ameriky ako Izraela, ale tu je jedna taká kontroverzná vec, ktorá sa vždy vyťahuje a zaujímal by ma aj váš názor na to, že viete, to je také vždy kontroverzné, keď Irán, keď teda Izrael hovorí do toho, že či niekto v tom regióne Blízkeho východu môže mať jadrové zbranie alebo nemôže, keď Izrael niekoho označí za hrozbu. A kontroverzné je to práve preto, lebo e, o Izraeli sa momentálne hovorí ako o jedinej jadrovej mocnosti na Blízkom východe. Ono samozrejme Tel Aviv to doteraz nikdy oficiálne nepriznal, ale teda treba podať jedným dychom, že ani nikdy nevyvrátil. No a faktom je, že tie izraelské jadrové zariadenia nemôžu dnes prísť skontrolovať ľudia z Medzinárodnej jadrovej agentúry. Čiže nie je toto taký, viete, to, to, to sa ľudia pýtajú často, že či toto nie je zo strany Izraela taký šialený dvojaký meter, že na jednej strane my ne, vám nič nepovieme o našich jadrových veciach, nás sa nestarajte, my nepustíme žiadne kontroly ku nám vôbec, žiadne. A my nepovieme, či máme jadrové zbranie, nemáme, my nevieme, nás sa nepýtate, ale že vy, Irán, že vy nesmiete mať, lebo to je veľké nebezpečenstvo, keby vy ste dostali zbran do rúk. Tak nie je toto také nejaké zvláštne zo strany Izraela? Zvláštne. E, svet sa skladá e, z kultúrnych civilizačných okrov. E, Izrael dneska je jediný predstaviteľ civilizačného západného kruhu na, na Blízkom východe. Je to náš spojenec. A svet sa spadá so spojencov a, a tí, ktorí sú proti spojencov, alebo tí, ktorí vás tu zničí. Irán není náš spojenec, Irán není náš priateľ. To nech si ľudia uvedomia, že, že proste tam vlastne nejaký pometený islamský duchovník, ktorý nenávidí západ a pre ňo symbol západu je bratislavský most SMP rovnako ako Eh, ruské koleso v Londýne alebo Níchovský nejaký kostol, proste pre nás to boli západ, ktoré bude a, a <laughs> Izrael je náš spojenec a, a my sme povinni ho chrániť, poskytnúť v tom priestore, v tom priestore islám. Mm. To, to, to je proste náš civilizačný kód. A, a tie, tie protiizraelské, proti, protižidovské proste výpady ja tomu rozumiem všetko, ono je to dneska populárne, ale to nie je, nie je realita. To nie je proste tak, lebo Irán nebude náš kamarát, No dobre, ale ja, ja rozumiem, čo hovoríte. Mne sa dokonca aj páči, že sa nenesiete na tej protiizraelskej vlne. To je všetko super. Dokonca aj chápem to, že my sme niekoho spojenci, že sme sa zaradili do nejakej obranej e, proste nejakého obraného zoskupenia. Ja toho... nehovorím o obranom zoskupení, a, civilizačnom. Pán, no, tak dobre. Tak, ne, a, ne, aj, ne. aj obranom, aj civilizačnom chápem, že proste patríme kde si na západ, že vyznávame nejaké západné hodnoty a tak ďalej. Ja rozumiem, čo hovoríte, len tá moja otázka stále platí, že to teraz ale znamená, že niekto môže robiť dvojaký meter, že na, keď je to náš spojenec, tak je to v poriadku. Rozumiete, že Izrael má právo takto konať, že má právo vyžadovať od iných, aby ukazovali všetky zariadenia jadrové, ale on bude pritom ten jediný, ktorý neukáže. A za to, že to je náš spojenec, tak mu to máme tolerovať? Máme sa tváriť, že je to v poriadku? Ale Izrael neohrozuje Irán. Neohrozuje? neohrozuje. Izrael neohrozuje Irán. Izrael nemá záujem ísť do vojnového konfliktu s Iránom. A Irán dnes má záujem ísť do konfliktu s Izraelom? Lebo viem, že v minulosti, keď bol prezident Ahmadinejad, tak mal aké kadejaké vyjadrenia smerom k Izraelu, ale s nástupom nového prezidenta sa tá retorika zmiernila, nie smerom k Izraelu, alebo nie? Isté, ale historická skúsenosť. V politike pracujete s osobnou skúsenosťou, s historickou skúsenosťou a z toho pramení opatrnosť a, a z toho si proste robíte názor na väze. A, a proste budujete nejaký národný záujem vlastnej krajiny. Hej. Aj, aj to, to, to isté. No, malo by Slovensko právo hovoriť, keby náhodou bol na Ukrajine puč, sme moc e, pravý sektor, malo by Slovensko e, teoreticky teraz hovorím. No? Právo hovoriť o tom, e, e, že medzinárodné spoločenstvo musí vynútiť tlak alebo zasiahnuť, aby títo pomedenci nemali k dispozícii jadrové zbranie? No malo by to to právo. Vidíte no. by to. No, však to je v poriadku, ja len hovorím o tom, že... že v, Iráne, v, Iráne, v Iráne je nejaká teraz politická garnitúra, ktorá to uhrala na jemnejšiu retoriku, ale je to dôveryhodné? Máme tomu veriť? to historická skúsenosť hovorí, že asi zrejme máme byť veľmi, veľmi opatrní. No dobre, a ako máte teda inú alternatívu, keď, keď teda nie veriť, lebo historická skúsenosť je zlá, tak teda riešenie je podľa vás aké? Respektíve spýtam sa to takto, že podľa vás, čo by bolo aj z hľadiska teda Izraela v poriadku, keby, keby sa čo podarilo dosiahnuť s Iránom? Eh, podpis takejto dohody a aby mu teda sankcie ostali ďalej? O to nikto nehovorí o sankciách ďalej pre Izrael. O, o e, pre Irán. Pre Irán. E, pardon. Pre Irán. E, o prepracovanejšej kontrole. To znamená? A? Čo si pod tým predstavujete? Aby existovala nejaká medzinárodná, nie agentúra, ktorá to bude chodiť kontrolovať, ale povedzme nejaké, nejaké medzinárodné zoskupenie, ktoré bude mať plne pod kontrolou to, že proste Irán to nebude vyviať. Tuto istotu proste nikto nemá. Hej. No ale túto istotu nemáte momentálne ani pri Izraeli. Ale Izrael není predmet sporu. Ako... No ale tak dobre, však on môže byť, ale... Izrael ne, ne, neohrozuje ani nás, ani, ani okolité štáty v tomto momente. No tak keby ste sa spýtali palestínčanov, tak tí by vám niečo iné v tejto chvíli ste odpovedali na túto otázku, že to je asi otázka uhla pohľadu, z akého uhla sa na to pozeráte. Pre niekoho je Izrael e, problém. A teraz ja, ja tu naozaj dnes nechcem pôsobiť proti izraelsky a ten záujem teda nemám osobný, mne len proste ide celý čas o to, že, že ak platia nejaké medzinárodné zmluvy, ak by malo platiť nejaké medzinárodné právo, tak by sa nehral, nemalo hrať podľa mňa dvojakými metrami. A keď na jednej strane od istej krajiny, ktor- s ktorou môžeme mať aj zlé, zlé skúsenosti historické, ale keď od istej krajiny niečo požadujeme, tak by sme sa mali správať podľa mňa, možno mi poviete, že som naivný, v poriadku, ale mám pocit, že v tom medzinárodnom práve by to malo platiť recipročne, teda to, čo žiadam od druhých, tak by som mal aj ja sám robiť. A nerozumiem tomu, a ešte mi to nikto doteraz dobre nevysvetlil, však môžete mi to vysvetliť vy alebo našim poslucháčom, že prečo je v poriadku, že jeden štát nemusí ukázať svoje jadrové zariadenia a môže si kľudne vytvárať aj jadrové zbranie, keď to uzná za vhodné a druhý štát musí byť pod hlbokou kontrolou a, a tak ďalej. A že viete, že toto nesedí. Aspoň ja mám ten pocit, že mne to nesedí, tak mi to vysvetlíte, prečo by mi to malo sedieť a mať byť v poriadku. Ale nerozumiem tejto otázke, pretože e, e, nie je predmetom sporu izraelský nejaký deal a, a vyvedenie Izraela zo sankcií, ale iránsky. Mm. Hm. A, a je to celé o Irán, dohoda o Iráne, že a ani neboli jej účastní nejak No ale Izrael dnes vystupuje ako ten, ktorý hovorí, že urobí, teda keď citujem Benjamina Netanyahu a Eh, premiéra izraelského štátu. On hovorí, že urobí všetko preto, aby táto zmluva teda nevstúpila do platnosti a aby sa zabránilo eh, iránskym jadrovým ambíciám. Takže on je dosť významným hráčom v tejto veci, tak preto sa teda pýtam aj na Izrael. No ale čo nás tvrdí, že je nadšený a teraz že podporuje, no tak eh, zase vzhľadom na domácu politickú scénu v Izraeli, kde sú aj a konečne aj koaličných partnerov a ortodoxnejších, a, a ten pocit ohrozenia je prirodzený proste u Izraelčanov, občanov z tejto dohody, no tak mm. signál dovnútra, to nehovorí Iránčanom, mm. to hovorí dovnútra vlastnej krajiny, že teda bude e, dôsledne obhajovať národný záujem a tak ďalej. No, ale zase je to politická nejaká deklarácia smerom dovnútra na upokojení domácej politickej scény a, a zase by som to bral tak, akože súčasť toho, súčasť toho celého rituálu politického, ktorý je bežný. Hmm. Tak nemôže sa nejú povedať, keď e, neviem, teraz by som klamal, ale poviem príklad, v prieskume vyjde, že 62% občanov Izraela e, proste nesúhlasí s dohodou s Iránom, tak on teraz povie, nie, že všetci na hlavu a teraz ja spalujem a budem sa pýtať Irán, no asi nie. No nie, je to... Je závislý od hlasov, a, a e, bene, keď otuboval vo voľbách, že proste bude brániť ten národný záujem. Že zase je to Hej, Jasné, ja tomu rozumiem, však to dobre hovoríte, len zase politik by tiež mal byť realista a teda nesľubovať ľuďom, čo je, čo je nereálne a teda reálne očakávať od Iránu, že sa vzdá jadrového programu a že ešte bude súhlasiť s tým, že mu ostanú na krku sankcie, tak to je proste iluzórna predstava. Je celkom logické, že Irán e, výmenou za pozastavenie jadrového programu žiada zrušenie sankcií. No a toto zrušenie sankcií teda kritizuje Izrael, lebo ako ste to aj vypovedali, tvrdí Izrael, že no, že tým, že sa zrušia sankcie, tak Irán zaradí nejakú oveľa vyššiu rýchlosť, pokiaľ ide o získavanie financií, bude bohatnúť, stane sa nepredpokladateľne silný a môže ohrozovať my a tak ďalej. Ale rozumiete, že ja sa len pýtam, že, že dobre, však tak keď, keď e, toto je pre, Irán, pre Izrael problém, tak ako by si to Izrael predstavoval? Ja viem, že mi tú otázku tu nemôžete zodpovedať, lebo vy nie ste izraelský premiér, ale ja len sa tak ako pýtam, možno tak básnicky, že teda čo by si ten Izrael teda predstavoval, čo chcel, aby zrušil jadrovú zmluvu Irána ešte plus, aby mu ostali na krku sankcie, veď to je proste blbosť, to by nikto ne, ne, na také niečo nepristúpil. Čiže z tohto hľadiska mi ne, celkom nesedí to správanie Izraelu sa, aj keď dobre chápem to... je úplne prirodzené a pochopiteľné, navyše keď, keď je úplne preukázateľné, že Hutov v Jemene podporuje Irán, že Izbala plus iránske milície bojujú na strane Asada v Sýrii a, a, a proste, že tá slučka sa okolo, okolo Izraela vzťahuje, to, toho vplyvu nejakého iránskeho, ten, ten oni tam cítia. Dneska je Jemen, spor Iránu a, a proste Sávskej Arábie o vplyv v regióne, tak to proste je. No. A, a samozrejme, že Izrael má obavu, že kam to až môže do, doviesť táto situácia, že pokiaľ Irán ešte bude silnejší, silnejší a je to nová realita, s ktorou, ktorou musia nejak pracovať. No, no viete, že... Dobre, však to chápem, že hovoríte, že, že... A to je pravda, že Irán podporuje Husiov v Jemene, to sú vlastne šíti, tak ako sú aj, aj Iránčania šiť, čiže podporuje svojich. Ale zase na druhej strane znie aj tak otázka, že no dobré, a má právo Saudská Arábia teraz e, robiť nálety v cudzom štáte v Jemene, aby teda potlačila šítov? je v poriadku, alebo teda keď sa bavíme, viete, že a keď sa bavíme o Saudskej Arábii, no tak je vysoké podozrenie, že podporuje islamských militantov, islamský štát v Sýrii, ktorá je šítska, že podporuje islamský štát v Iraku, no to je v poriadku, to máte tiež akože problém, čiže len akože naozaj nerobiť dvojaký meter, že keď Irán podporuje Husijov v Jemene, tak je to zlé, ale keď Saudská Arábia bombarduje Husijov v cudzom štáte, tak už je to v poriadku, viete. Aby to... to som ja nepovedal ani netvrdím, že to hovoríte, len aby sme teda nemali ja dvojaký meter. Jemen, Jemen je absolútne fiasko medzinárodného spoločenstva alebo OSN, proste Jemen je úplne fiasko, to nikoho nezaujíma, pretože dneska je tam na podpastu obyvateľstvo bombardovanie zo strany Sávskej Arábie a mm. všetko ako všetci to tak ako, že sa nepozerajú. Takže týmto ja problém nemám, ale zase to není otázka Izraela. Hej? hej, no však nemusíme sa samozrejme okolo toho Izraela toľko točiť, aby to nevyzeralo, že sme tu nejaký protiizraelský, ale prečítam od Radovana Mel, ktorý teraz prišiel v tejto chvíli vážený pán host, Izrael nebol, nie je a ani nikdy nebude náš priateľ. Neviem, odkiaľ ste zobrali túto teóriu. Izrael je najväčší agresor na svete a najväčší terorista a zlodej. Ukradol palestínčanom zem a urobil z Gazy a ostatných častí koncentračný tábor. Izrael ohrozuje svojou politikou každého. Nerozumiem, prečo tento teroristický štát obraňujete. Čo hovoríte na okupáciu golánskych výšin? Irán je jedna civilizovaná krajina, ktorá nemá nič spoločné s ostatnými americkými povedzme, že blbcami, Saudská Arábia, Katar, Spojené Emiráty a tak ďalej. Chcete na tento mail reagovať? No, nemám potrebu. Dobre, Dobre, tak ja som si... Uh, viete čo, správame to takto, že dajme si, hádam, hudobnú prestávku, lebo ono to tak funguje, že po hodinke rozhovoru by nás aj tak vyplo, tak si dáme krátku hudobnú prestávku a potom by sme ešte mohli chvíľu v tejto téme pokračovať, alebo by ste sa rád už teda posunuli možno k tomu Grécku, Ukrajine, lebo ešte mám tam zo pár vecí, ktoré by som sa vás rád opýtal. Že by sme ešte mm. mohli ostať pri tejto... Dobre. Dobre, takže, takže teraz vás vypnem a potom po pesničke samozrejme sa opäť, e, si opäť zatelefonujeme. No, Takže dáme si hudobnú prestávku, vážení poslucháči, a vy nám samozrejme môžete k tejto téme písať vaše otázky, názory, ktoré samozrejme budeme čítať. Studio zavináč slobodný vysielač.sk, to je naša mailová adresa, písať takisto môžete na Facebooku alebo na našej internetovej stránke. A teraz už spomínaná hudobná prestávka. Tak, príjemný dobrý podvečer, vážení posluchači, počúvate reláciu v prvej línii, e, ktorej hosťom je dnes pán Peter Králik, redaktor portálu Konzervatívny výber. My sme avizovali viacero dôležitých ten dnes. Jednou z nich je samozrejme i tá iránska jadrová dohoda tej som si povedal, že dnes by sme si na ňu mohli posvetiť viacej, pretože ako som hovoril v úvode tejto relácie, my sme sa vlastne tejto téme u nás v rádu ešte vôbec nevenovali, takže dnes by som teda asi väčšinu času chcel venovať tejto téme. Samozrejme, potom sú tam ešte aj otvorené otázky ohľadom takých tém, ako sú Ukrajina, alebo teda Grécko, to sú tiež veci, ktoré je dobré rozobrať, pretože sa tá situácia dosť intenzívne a niekedy je veľmi dramaticky mení. Uh, maily nám píšete na studiozavináčslobodnyvysielac.sk Budeme radi, keď v tom budete pokračovať. Pokiaľ možno naozaj nejakú otázku dať môjmu dnešnému hostovi, alebo môžete písať aj na Facebooku a takisto aj na našej internetovej stránke. Sme sa dohodli, pán Králik, že teda ešte by sme chvíli mohli ostať pri tejto téme uh, iránskeho jadrového programu. Obídeme teraz, necháme už Izrael Izraelom, tomu sme sa vlastne venovali dosť. Poďme sa teraz pozrieť na samotnú motiváciu Američanov, prečo teda oni sa takto zachovali, ako zachovali, keď aj hovoríte, že Izrael to vníma z ich strany ako také gesto, že ich teda opustili Američania. No ja som zachytil jeden z takých názorov, ktorými aj možno celkom sedia a zaujímalo by ma, čo by ste na tom povedali vy. A síce, že Američania potrebovali sa s Iránom takto vlastne dohodnúť a rýchlo túto zmluvu podpísať kvôli tomu, že potrebujú, aby konečne už niekto spravil krátky proces s islamským štátom a, a teda tým, že keď sa dohodnú takýmto spôsobom s Iránom, takže bude vysoká pravdepodobnosť, že Irán pošle ako teda šítska veľmoc do týchto krajín, kde islamský štát vyčíňa najviac, teda do Sýrie, do Iraku, že tam teda Irán pošle svoje pozemné sily a že nejakým spôsobom tento problém akoby vyrieši za Američanov že toto môže byť jedna z motivácií. Podľa vás je to iba čistá konšpirácia, alebo na to môže byť niečo aj pravdivé? Konšpirácia by som to nenazval. Dá sa už konšpirácia sa nazýva čokoľvek, ale jedna to špe- špekulácia. Tak. A špekulácie sú dobré, pretože nám ukazujú množstvo variant a, a pomáhajú nám premyšľať veci, ukazujú na rôzne pohľady, čiže špekulácie by som mhm. mm-hmm konšpirácie sú reálne. Keď, keď Clintonová zobere 2 milióny za čaj s marockým princom pred svoj nadáč, to je reálna konšpirácia. Mm-hmm. Sa zachrbno dohodí niekde niekto a urobí. Ale toto není konšpirácia, špekulácia. No a vrátim sa špekulácia v tom, On dneska mu Žirán poslal do Sýrie e, iránske milície, ktoré Hezbollah tam bojujú Čiže on už je zapojený Irán do boja proti islamskému štátu. Uh, Mm. Ja k tomu neviem povedať, pretože áno, je to špekulácia a viete, to, síce môže tam byť aj to, aby Irán pomohol v boji, ale stále ja vnútorne som presvedčený, že, že intenzívny boj nie je ten predstieraný mm. a, a ponechaný na pospas Kurdom No, ktorý jediný <laughs> odvážne bol proti tomu islamskému štátu, alebo potom v Syrii tieto milície, tak e, proste intenzívny a skutočný boj e, medzinárodnej koalície sa s islamským štátom porátal no, pár týždňov no, že v islamskom štáte bola samostatná kapitola. Hmm. Dobre, Poďme na, poďme na ďalší mail od Zuzany, ktorá ešte by potrebovala dovysvetliť, že teda už sme hovorili o Izraeli, už sme hovorili o Amerike, ale že ju zaujíma, že ak by ste mohli trošku bližšie vysvetliť, že prečo vlastne má problém s Iránom a teda s jeho e, jadrovou zmluvou, prečo s ňou má problém Saudská Arábia, že o čo tam ide. Vedeli by ste to hlbšie vysvetliť? Pýta sa Zuzana. No, vy ste to sám povedal, suniti a šíti. No, to, bez silné náboženské komunity a aj Sávská Arábia jednu, dneska je regionálna veľmoc v tom priestore, a Irán druhú, ktorý má ambície a mm-hmm. byť regionálnou veľmocou. Čiže narušuje sa dominancia Sávské Arábie, navyše, keď e, pôjde iránska ropa na svetové trhy, no tak bude prevít na dopytom a odnesie sa aj Sávská Arábia. Mm-hmm. Čiže šíti a suniti, keď, keď hovoríme o šuto, e, šitoch a sunitoch, to, aby sme to dovysvetlili ľuďom, to sú dve rôzne vetvy islamu e, a, a tieto spolu tak ako dosť súperia, to je niečo podobné, samozrejme treba to brať tak, že z rezervou, ale niečo podobné ako katolíci a evanílici v kresťanstve, že tam je to také, také pnutie, ale tam je to dosť výraznejšie v tom islamskom svete, tam oni sa vedia viacej byť asi ako my sa tu bieme alebo teda možno by sme to mohli prirovnať k nejakému stredovekému boju evanielikov s katolíkmi. To je tam niečo podobné medzi šítmi a sunitmi. Asi takto ešte by som to doplnil. Saudská Arábia teda je, pán Králik, sunická veľmoc naopak. Inak aj islamský štát je sunická organizácia. Áno. A ak mám dobré informácie, tak Saudská Arábia, ona vlastne v poslednej dobe alebo v posledných rokoch Práve preto, lebo Irán považuje za hrozbu, tak, e, tak niekoľko rokov už teda nakupuje rekordné množstvo zbraní. A tam ako je asi riziko, že ak by Saudská Arábia nevidela nejaké jasné bezpečnostné záruky aj zo strany USA, že teda naozaj by sa mm, táto zmluva jadrová dodržala, tak potom je tam e, riziko, že povedzme aj samotná Saudská Arábia by sa snažila získať nejakým spôsobom jadrovú zbraň. Je tam takéto riziko reálne? Určite áno, dneska, dneska nie je proxy vojna, ako sa to moderne označuje, alebo hybridná vojna medzi Iránom a Sávskou Arábiou v Jemeni. Poďte trošku bližšie k tomu telefonu, lebo nám nejak odchádzate, slabo vás Aha. počujeme. No, čiže, no, je, takže, čiže takže je tam áno, hrozba. Je tam hrozba. <laughs> Blízky východ je celá hrozba. Je tam mnoho náboženských skupín samotnou samotnom isláme, ktoré bojujú. Hmm. Hovoríme o no politických skupín. E, Blízky východ je jedna časovaná bomba a, a zase vrátim k tomu Izraelu. Izrael vytváral ten, ten niekedy tomu hovoria, že loďka v mori nepokojom. Stabilná loďka v mori nepokojom. Ono to tak v skutočnosti je z tohoto pohľadu. Treba brať, že, to je ako lietadlová loď v mori nepokojom. Izrael. Takže preto má zmysel ho brániť No a na druhej strane e, tým, že sa uvoľňujú, uvoľňujú aj medzinárodné sankcie a vlastne Irán sa púšťa do toho medzinárodného spoločenstva, tak bude, bude zvyšovať svoj váhu v regióne. Aké to bude mať dôsledky, to teraz ťažko predpovedať, ale už teraz je zrejme, že, že to dôsledky, e, ktoré povedú, povedú supereniu medzi Sádskou Arábiou a Iránom. Hmm môže sa stať čokoľvek, viete. Americká zahraničná politika není konzistentná. To dva roky robí reštart nejakých vzťahov, potom vyhlás sankcie proti tej krajine aj po reštarte a potom prichádza tzv. E, tichý most, e, keď e, dosahuje tú krajinu iné dohody a zase je všetko inak. Čiže môžeme sa jedného dňa dopracovať toho, že strategickým partnerom nakoniec bude Irán. No, teraz, uh, teraz takto, že tuto mi píše, kto mi tu napísal? Uh, Ivan píše, že je veľmi zlá kvalita zvuku, že vás slabo poču, že či by ste vraj nemohli ísť ešte trošku bližšie na ten mikrofón, hovoriť na telefón do mikrofónu. Lebo nám... Áno, je lepšie? No, teraz je to výborné. Dobre, teraz je to oveľa Dobre. lepšie. Dobre, takto ostante, lebo nám tu píšu ľudia, že vás slabo počujú a to je potom škoda. Uh, ale ešte priznám sa, že veľa mailov tu dostávam, kde s vami ľudia hlboko nesúhlasia, pokiaľ ide o to vaše tvrdenie ohľadom Izraela. Ja sa teda už okolo toho veľmi motať nechcem, lebo teda to nie je hlavná téma našej dnešnej relácie, ale teda aspoň prečítam ešte jeden mail do Diana z Bratislavy, ktorý trvá na tom, aby ste teda odpovedali, lebo ja som naznačil teda otázku, že či Izrael nemusí pustiť na svoje územie jadrových inšpektorov, pričom Irán tak činí a host na to neodpovedal a pýta sa vás teda Jano z Bratislavy, že či teda nie je dvojakým metrom, keď Irán musí otvoriť brány jadrovým inšpektorom a Izrael nemusí. Ale ako bavíme sa o veci, ktorá neexistuje. V tom zmysle, že tento, táto otázka nie je nastolená nikým, že či Izrael musí proste. Otázka je iránska dohoda a o jadrovom arzenáli proste Iránu. Nie je to otázka, nikto tú otázku nepostavil, keby niekto postavil medzinárodne tak, že Izrael, či podmienil iránsku dohodu izraelskou nejakou proste, aby otvoril, otvoril nejaké výrobňu atomových zbraní alebo ukázal koľko má atomových zbraní, tak tedy môžeme hovoriť, že áno, nejaké spoločenstvo má vojaký moter a tak ďalej, ale predmetom není to, či ani to nejak nebolo podmienené, či Izrael má alebo nemá pustiť. No ani to podmienené nemôže byť, lebo Izrael dlhodobo v tejto veci tvrdí, že on teda nikdy nepristúpil k zmluve o nešírení jadrových zbraní a teda na neho sa nič no. nevzťahuje v tomto zmysle. Čiže to má argument, v tejto chvíli pre niekoho veľmi dobrý, pre niekoho veľmi postavený na vode, to už teda necháme na poslucháčoch, nech si spravia na to názor sami. Uh, mám tu ďalší mail od, uh, od Emila, ktorý by chcel, aby som vám prečítal čo si z, uh, čo vyšlo, myslím, že v denníku N a píšu sa tam, že teda, mm, čakaj, že kde to mám, aha tu, že USA vlastne nemali inú možnosť len dohodu prijať, pretože v tomto smere treba zvažovať dve alternatívy v, k, k nej teda e, to, čo mi poslal, tak je tu napísané toto, že v skutočnosti sú len dve alternatívy. Prvá je návrat k sankciám. Dajme tomu, že americký kongres v júni odmietne konečnú dohodu prijatú ostatnými zainteresovanými a čo potom? Aktuálny sankčný režim je takmer bezprecedentný tým, že ho podporujú všetky hlavné svetové mocnosti a aj susedia Iránu. Ak iné krajiny dospejú k presvedčeniu, že Irán predostrel rozumnú ponuku a Spojené štáty ju odmietnú, potom je nepravdepodobné, že prísne sankcie zostanú zachované. Štáty zároveň chcú nakupovať lacnú iránsku ropu. Kľúčovým hráčom je pravdepodobne Peking. Tak, Peking. Kým sa západ Iránu stránil, ten utužil svoje vzťahy s Čínou. Štúdia amerického think tanku RAND z roku 2012 tvrdí, že v priebehu uplynulých rokov sa z Číny stal najväčší ropný zákazník Iránu. Tak a jeho najväčší ekonomický partner, Čína by mohla západnú izoláciu Iránu vnímať ako príležitosť na vybudovanie zvláštnych vzťahov s Teheránom. To bol ten prvý dôvod. A druhý dôvod faktom je, že sankcie jadrový program nezastavili. Zastavilo by pokračovanie sankcií jadrový program? Je to veľmi nepravdepodobné. Irán svoj jadrový program počas dvoch uplynulých desaťročí rozšíril aj napriek sankciám. V roku 2003 mal menej ako 200 centrifúg, dnes ich má 19 tisíc. Nezabudeme, píše sa ďalej, že Irán začalo jadro prejavovať aktívny záujem na začiatku 50. rokov minulého storočia. Dnes má v teréne tisícky kvalifikovaných vedcov. To nastoluje druhú možnosť, a tu sa už končí tá citácia, vojenský útok. O útoku na Irán sa hovorí ako o izraelských náletoch na iracký reaktor v roku 1981 a sírsku prevádzku v roku 2007. No a náš poslucháč by chcel, že by, či by ste sa k tomuto vedeli vyjadriť, že teda podľa toho, čo som prečítal, vlastne in, ani nemali Spojené štáty inú možnosť len teda dohodu prijať. Ale neprijali Zastav bol nejaký tým vyjednávačov pozostávajúci z nejakých krajín a v tej medzinárodnej politike všetko súvisí so všetkým. To znamená, že je tu problém Irán, dohodový problém Irán. E, všetci vieme, že sankcie ako také nevedú absolútne ničom. V mhm. medzinárodnej politike proste nevedú sankcie k ničomu, pretože svet není, aj keď si to nie, <laughs> jedna krajina myslí, že to má všetko pod, tak to nemá pod palcom. Čiže vždy, vždy takto proste funguje, že, že niekto využije, otočí to, že to ohrozenie za sankcií využije ako príležitosť. Iná krajina. Mm-hmm. A teraz ste dobre hovorili o tej Číne, čiže tam, tam to absolútne sedí a, a s tým súhlasím s tou analýzou a je, a je pravdivá. A to bude mať ešte dôsledky, ešte keď to uvoľní ten trh z ropou, teda že príde iránska ropa na svetové trhy, tak to bude mať ďalšie dôsledky, no. ktorých ani netušíme, že môžu poviesť ku globálnej kríze a tak ďalej. A, a v podstate o čo ide? Medzinárodná politika proste tu mala problém. Irán, ktorým nejakým spôsobom vyriešila. Popri Iráne sa otvorili ďalšie témy, proste dohoda v Iráne umožňuje ďalšie veci. Nie samotnému Iránu, ale aktérom, ktorí uzatvárali tie vzťahy, proste sa zlepšili. Nikto na Slovensku nekomentuje a ani si nevšíma, a ja som podvečer tam dal e, o tom celý článok, ako následujúcich 5-6 e, dní po, po prijatí tej e, dohody od toho 15. júla si navzájom vymieniali komplimenty Kerry s Lavrovom a, a, a Obama na Putina, aké to bolo úžasné, ako to dobre spolupracovalo a tak ďalej. A, a zase Le- Leonid Beršický v Blombergu už to komentuje, hovorí, no a, a nikto si nevšimol, že, že Putin nič nedáva zadarmo, ani dohoda s Iránom nebola zadarmo, zrejme, zase špekulácia tam Beršického. Uh-huh. Mhm. A výsledkom čo bolo? Že prešla v prvom čítaní autonómia Donbass za priamej dozorhojúcej asistencie podstate Dulandovej v Kiev. Teda prišla, dala ich do a prešla. No ale to bola vec, ktorá bola dohodnutá už dávno, že teda tieto ukrajinské územia dostanú autonómiu, to nie je nič nové pod slnkom. K tomu sa no, ukrajinská proste, vláda e, zaviazala. Proste, e, dostávame sa k stretnutiu v Soči, ktoré každý hovorí, že bolo také a onaké, ale nakoniec, nakoniec tie, tie základné obrysy dohôd zo Soči, ktoré hovorili o autonómii Donbasu, o o nejakom spoločnom postupe v Iráne a takisto príde aj otázka času, kedy sa vyrieši konflikt v Sýrii nejakým spôsobom a zase to bude dohoda hlavných tých svetových mocností, lebo tak svet funguje a o tom je reál politika. Čiže to má ešte širšie súvislosti, tá iránska dohoda. Iránska dohoda otvára možnosti vyriešiť problémy Ukrajiny, Sýrie, Blízkeho východu a nájsť nejaké stabilizačné riešenie dočasné, trvalé, to nikto nevie, ale proste ponúka to istý model spolupráce, ktorý, ktorý, ktorý dáva nádej do budúcnosti, že, že, do budúcnosti, že tieto konflikty sa čo najskôr dostanú k nejakému riešeniu. E, čiže naznačujete, že momentálne by dohoda iránska mohla byť tak dôležitá, významná a pozitívna pre Rusko, ako napríklad aj pre Ameriku? Že v tomto by mohli... Dobre, ja som počul špekuláciu, respektíve čítal je taký portál, že Vokovo bloguje. Tam sa objavila zaujímavá špekulácia. A síce, že Američania používajú Teherán alebo vôbec túto jadrovú zmluvu ako ďalšiu zbraň proti Rusku. A prečo? Ja vám vysvetlím, že prečo. No, lebo zrušenie sankcií proti Iránu jasne povedie k zrazeniu cien nafty, teda ropy, ktoré sú už teraz veľmi nízke a dopláca na ne najmä Rusko, ktoré dneska má tiež sankcie. E, teda, že povedie k zníženiu cien ropy, plynu na svetových trhoch a to výrazným a v tom dlhodobom horizonte teda musí mimoriadne zaťažiť ruskú štátnu pokladňu. Takže vlastne e, z tohto, z tejto špekulácie, tak to poviem vašimi slovami, vychádza, že pre Rusov je momentálne táto jadrová dohoda s, s Iránom absolútne zlá a nevýhodná, pretože si uvedomujú, že potom, ako sa Irán dostane so svojou ropou na trhy, tak sa tá ropa ešte zlacne a Rusi budú mať ešte väčší problém. S týmto viete do istej miery súhlasiť? Alebo zachytili no. ste takýto názor už? práve opačne. Najdražšia, najdražšia produkcia, to znamená náklady na ťažbu tej ropy, je bridlicová ropa. A e, naopak znižovanie cien pod 50 dolárov za barel e, odpaluje a ničí bridlicový biznis. O tom, o tom bola Saudská Arábia a, a vlastne je, je boj za udržanie vlastného podielu. E, že to namierila, všetci si mysleli, že na Rusov, ale nie, ona to namierila čisto z obchodného modelu na, e, na bridlicový biznis, ktorý bol najviac nebezpečný pre ňu. No a samozrejme, že sa zatvárali vrty a tak ďalej v Amerike a vlastne ten bridlicový biznis sa plina z plasma. USA. Mm. Konzervatívny model ťažby ropy nie je náklad. Tam je to, tam je to 5, 10, 15, 20 dolárov na barel. Hej. Čiže e, štátny rozpočet Ruska je dneska nastavený na 50 dolárov za, za barel. Oni už to majú. Čím, čím e, proste devalvuje rubel a oslabuje, tým im vlastne výdavky štátu. To znamená financovanie vlastného chodu štátu. Čiže oni už vedia s týmto pracovať a Rusko nie je, nie je v tomto nejaké ohrozené. Tam sú iné veci, ohrození a to, to je, že rýchlosť vykonania reforiem, ktoré im poskytuje čas vďaka tým devizovým rezervám, eh, rezervám, ktoré majú. To je, to je iná kapitola. Ale zase, ak Irán bude produkovať a dávať na svetové trhy ropu, no tak najbližšie k tomu tam zase budú operovať ruské spoločnosti. Tak ako operujú, dneska sú to konzorcia, tak ako British Petroleum e, aj Rusi operujú v Iráku, tak budú operovať nejaké konzorcia alebo samostatne tieto veľké firmy proste v Iráne a budú ju produkovať. Technologicky poskytnú proste know-how na to, e, získajú licenciu na ťažbu a oni to budú produkovať. Čiže mm Čiže tohoto by som sa až tak nebál. Čiže podľa vás to nie je tak, ako sa objavilo v, tém, v tomto... Vôbec, vôbec že nie je to pre Rusov problém, práve naopak, že môžu na tom profitovať, že nemusia sa obávať, že im to poškodí. profitovať. Dnes, dneska naozaj žijeme v globálnom svete, v globálnej ekonomike a, a čo len menší, čo len malé politické rozhodnutie voči nejakej krajine, to je to, čo vidíme, to je to, čo je vidieť mm. má dosah na celú globálnu e- ekonomiku. To je to, čo nie je vidieť matateľne, ale proste príde to dobehom pol roka, roka a tak ďalej. Čiže dneska nemôže niekto ísť s bubnom na zajace, teda politicky môže a tieto vyhlásenia, ale do nejakých radikálnych riešení nemôže. A, a svet sa tak, tak proste zájomne prepojil za posledné roky, že jedine v nejakom, nejakom modus vivendi operačnom proste môže fungovať a dohode nejakých veľmocí a dohode nejakých proste krajín, ktoré, ktoré nájdu spôsob, ako existovať. Mm. Problém je, že tých, tých hráčov začína byť čoraz viac, že svoje ambície má Turecko, to je, to je úplne iný hráč na tom východe, no a, a Erdoganov režim No a keď hovoríte o Turecku, tak Turecko je v prípade Iránu skôr na strane Saudskej Arábie. Keby k niečomu došlo, tak oni budú spolu, nie? Proti Iránu. Turecko... Turecko je teraz tak ako váhavé. nejaké to Turecko si hrá svoju hru. Turecko chce mať svoj vplyv v regióne. Problém má jeden a to je sírsky utečenci, ktorí už tam e, cez e, eh, 2 milióny v Turecku, ak nie viac a Turecko to prestáva zvládať, Turecko nikto nepomáha v tomto proste a ak, ak sa táto vlna <laughs> pohne smerom do Európy, tak to sa máme na čo tešiť. No a e, Turecko chce mať vplyv, e, Turecko nechce Asada, to je, to je jasné, Erdogan nechce Asada, chce mať vplyv v Sýrii, mm. e, čiže Turecko si hrá svoju hru. Na to doplatili aj Rusi, dnes Rusi tu, turecký e, potok, e, plynovod proste pojedený prípad v histórii proste plynovodov, že bez toho, aby vedeli, že či majú na druhej strane, než stávajú Zase nám nejako vypadávate hlasovo, zvukovo. Poďte. Mám vás blízko. Teraz je to už lepšie, no? Teraz je to lepšie. Dobre. No. Čiže Aká bola otázka? <laughs> Že ani neviem. To sme sa teraz bavili o tom, o tom Turecku, že kde ono v tomto celom stojí. Vy ste hovorili, že si hrá tú svoju hru. Tam mi napadla, tam mi napadla taká ešte jedna vec. A to už pôjdeme teraz k inej veci, k inej záležitosti, k Sýrii. Ale to sú také naozaj vzájomne prepletené záležitosti. Že vy ste vravili, že, že Turci by si chceli presadiť väčšie, akože väčší vplyv v Iraku a v Sýrii alebo teda hlavne v Sýrii, len tam vlastne teraz Turecko má problém, nie? Lebo však ja to tak sledujem, že teraz ten islamský štát dostáva v podstate, v podstate, treba to tak brať v úvodzovkách, ale v podstate dostáva na frak od kurdských milícií Pešmerga, to sú kurdi, Áno. ktorí majú ale s, s, s Turkami dlhodobé problémy a práve naopak tým, že vlastne tie kur, tur, kurdské milície tých islamistov porážajú a sú veľmi efektívni v tom boji, tak samozrejme, že to nie je zadarmo, že oni tie územia akoby oslobodené začnú vnímať ako niečo pod svojou správou Ne, ne, nehrozí z tohto do budúcna veľký konflikt, že jednoducho sa Turci našli. Lebo rozumiete, je to hrozné povedať, ale že tým Turkom za istých okolností môže momentálne vyhovovať ten islamský štát v Sýrii, keď teda bojuje s tými Kurdami, s ktorými má Turecko dlhodobý problém, ale ako náhle sa začne Kurdom dariť, tak Turci majú problém, nie? To majú. A bol to Izrael, ktorý prvý povedal, že, že Kurdi majú právo na svoj Kurdistan tak ako kedysi Izrael. Čiže áno, otázka Kurdistanu je otázka času, kedy a kurdského štátu je otázka času, kedy príde na pretras v medzinárodnom spoločenstve a bude postavené to pre túto otázku, že či áno, že kurdi majú mať svoj vlastný štát. A tedy to vyvolá aj reakciu Turecka. O tom, o tom predsa vieme, že dlho, dlhodobo dokonca ako teroristov vnímali kurdské milície, proste Turci. Takže áno, to je ďalší potenciálny zdroj veľkého napätia hmm. a možného konfliktu. Dobre, ja by som vám eh, eš, ešte takto dám jeden mail, ten zase bude sa trošku týkať, uh, uh, bude sa trošku týkať Ukrajiny. Uh, keď ste teda spomínali, že e, tí Rusi mohli urobiť ústupok v prípade jadrovej dohody s Iránom práve tým, že teda im Američania potom odklepli to, alebo povolili na Ukrajine to, že Donbass získal autonómiu, tak píše Zbišek, že je ťažko povedať, že Kiev reálne priznal Donbasu autonómiu. Porošenko reálne poskytnutie autonómie po inšpekcii Nulandovej v Kieve a oficiálnych vyhláseniach poprel. A dodáva Zbišek, že inak počúvať hostia ako čítať denník ZME alebo N. <laughs> No, dneska vám naši posluchači nakladajú, ale však dobre, predpokladám, že si za vašimi slovami stojíte a to je úplne v poriadku. Aj naši posluchači si budú musieť zvyknúť a je to úplne v poriadku počúvať aj názory, s ktorými možno nesúhlasia a teda naozaj polemizovať, pokiaľ možno. Tak čo hovoríte na tento, na tento jeho argument, že teda Porošenko poprel e, to, že by nejakú autonómiu dostali a práve, že sa to malo udiať po inšpekcii Nulandovej v Kieve. Je to pravda? E, tak Nulandova si to aj s uh, e, USA na Ukrajine odsedeli v tom parlamente, aby to prešlo, si to odozorovali. E, to tam prešlo, ona si sledovala tú, to jedno ustanovenie, ktoré to tam garantuje, to prešlo, no a Porošenko samozrejme pod tlakom, však 150 poslancov bolo proti, hej, takže a, <laughs> za, za zadkom s pravým sektorom proste, tak to musí mať tvrdé politické vyhlásenie, a tak Porošenko reálne o ničom nerozhoduje, že e, proste ten je postavený pred voľbu, buď sa jeho režim udrží za americkej podpory a podpory západu, alebo to teda padne a, a mm. sú tí povedia, <laughs> povedia na západe, respektíve USA, tak ako tam toho preč a, a, a na pospa zo súdu. Takže s čím nemajú vôbec žiadny problém. Ani nemá. No, je Takže, zaujímavé. Je zaujímavé to tak počúvať vlastne, ako všetko so všetkým súvisí a ako je to vzájomne všetko pekne poprepletané. Tým nechcem hovoriť, že je to presne tak všetko, ako teraz tvrdíte. Vy sa môžete tiež míliť. Môžeme sa míliť ja nehovorím, aj... že je to tak, ale je, je, vysoká pravdepodobnosť, že proste veci nejakým spôsobom fungujú, dali sa do pohybu, no a, a svoje riešenia si nájdu. Hej. Čiže, čiže ako... Skôr či neskôr nejakým riešeniam treba vždy dospieť a zase tie riešenia budú určovať tí hráči, ktorí majú naj, najsilnejšie karty v rukách. No hm. tak... Hmm. Veď dneska Dneska vychádzajú také články o ukrajinskom režime a čo sa deje na Ukrajine, ktoré by ešte pred dvoma mesiacmi, keď sme ich vypublikovali a, Europoláček a tak ďalej, boli označovaní za kremelských agentov a, a Putinových agentov. Dneska sa ich dočítate na aktualitách a neviem kde všade. A na čo teraz konkrétne narážate? Na tie, na, na tie nacionalistické prvky, ktoré teda prevládajú v ukrajinskej áno, spoločnosti? Áno, o tom teraz hovoríte? áno. áno no. No dobre, však... Dneska už to není horliví národovci, dneska už sú to tvrdé výrazy, neofašisti Áno. a banderovskí fašisti, no ešte pred troma mesiacmi e, sme len zle chápali Banderu a neviem čo všetko, takže... No dobre, e, počujte, tak navrhujem takúto vec, že dajme si teraz krátku hudobnú prestávku dobre. a presunieme sa mi z tejto našej záležitosti iránskej keďže sa už krútime okolo tej Ukrajiny, tak prejdeme si práve k týmto veciam, o ktorých teraz hovoríte. Pozrieme sa na to trošku bližšie, takže opäť vás cez pesničku zložím a potom vám vás opätovne Dobre. vytočím. Dobre? No a naši poslucháči, samozrejme, vy píšte ďalej, môžete môjmu hostovi dnes kľudne nakladať, ak to, čo hovorí, sa vám nevidí, nezdá, tak s ním hlboko nesúhlaste, ale pokiaľ možno naozaj nech je to na nejakej postavenej argumentačnej báze a teda nie spôsobom, že no, tento smečka, renkár a neviem čo, ne, to nechajte tak, to v tejto chvíli nemá význam. Skúste na základe argumentov s ním súhlasiť, nesúhlasiť, dajte otázky. Koniec koncov máte k dispozícii mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk, Facebook a takisto aj našu internetovú stránku. Teraz si dáme pesničku a po nej budeme v rozhovore s pánom Králikom pokračovať ďalej. thank you po pesničke príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Dobrý deň, dobrý večer v tejto chvíli, <laughs> keďže máme už krátko po 21. hodine aj takmer 30. minúta po 10. večer počúvate reláciu v prvej línii, ktorej hostom je dnes pán Peter Králik, to je človek, ktorý pôsobí toho času v konzervatívnom denníku. Som aj chcel pôvodne trošku sa o tejto vašej kariére porozprávať, ale na to bude možno čas niekedy inokedy, pretože dnes tu máme viacero dôležitých tém, ktorými by som si chcel s vami prejsť. Už predpokladám, že to Grécko dnes veľmi nestihneme skúsime aspoň tú Ukrajinu a potom možno Grécko niekedy inokedy v dohľadnej dobe. Predpokladám, že vás mám na linke, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Dobre, a vy teda pri tom telefóne čo najbližšie. Naši poslucháči, samozrejme, stále tá výzva moja platí k tomu, že nám môžete písať maily. Dnes telefonáty nie, lebo tam mám na telefóne hostia, ale maily studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Facebook alebo naša stránka. Tak poďme, poďme e, trošku sa pozrieť na tú Ukrajinu. To bolo dobre, čo ste hovorili pred pesničkou, že dejú sa také zaujímavé veci na tej Ukrajine, že keď ste ešte nedávno, ja si to tiež pamätám, my sme si tým tiež tu prešli, keď sme proste robili nejaké relácie, keď sme nejaké informácie dávali na internetovej stránke o tom, že na Ukrajine pôsobia proste rôzne tieto neonacistické živly a že sú to proste radikáli, militanti a tak ďalej, no tak proste sme si za to vyslúžili Keď nejaké aj hanlivé označenia, akí sme konšpirátori, poloblázni a neviem čo všetko, že len hecujeme, provokujeme, rozvraciame a také sprostosti proste stále dookola. No ale dnes proste sa stala situácia, nejakým zvláštnym spôsobom sa udiala situácia, že ako by už aj ten západ to tak nejak začal pomaly chápať, že fíha, že asi tam všetko naozaj nebude celkom s kostolným poriadkom. A že tam tí ľudia, najmä hlavne teda toho pravého sektoru a z tých rôznych bataliónov, že proste to vám budú fakt nejakí ľudia, ktorí majú veľmi blízko k tej minulosti nemeckej a teda hlavne k tej uh, Hitlerovej ríši No a toto by mňa zaujímalo, že, že kde vy viete identifikovať ten bod, kedy sa takto nejako týmto kritikom rozlepili oči a začali chápať, že, že to tam v tej ukrajins, ukrajinskej kríze nebude všetko tak celkom, ako si pôvodne mysleli, že kde to nastalo ten zaujímavý obrad mentálny týchto ľudí? No, myslím, že aj, aj poslucháči tak nejak zaregistrovali, že zhruba tak mesiac, dva Mm. Mesiac, dva, kedy sa začne, celé sa to otočilo, zrazu mainstream e, môžete čítať o, o neonacistoch na Ukrajine a, a majú tento názov zrazu a tak ďalej, takže no. mesiac, dva, No a, a, a tak asi naozaj mesiac, dva sa objavilo aj teda, že Amerika nebude poskytovať výcvik neonacistom v, v tejto armáde. E, ukrajinskej, teda aj toto sa už priznalo. Jednak to, že teda tam nejaký výcvik prevádzajú Američania, to bolo dovtedy tiež také, ako, že, že určite nie, nakoniec sa ukázalo, že áno, ale že teda týchto zlých neonacistov už nebudú. A teraz, že ale mňa zaujíma ten bod, že jednak, že kedy, dobre, tak mesiac, dva, ale že čo sa stalo, že, že to, to, ako je možné, že zrazu si to všimli, ako bolo to už také okaté, evidentné, proste teraz hľadám, viete, odpoveď na to, že či to naozaj nevideli, alebo to len proste ututlávali tento fakt a nechceli ho vidieť naše médiá, lebo sa o niečo snažili, o niečo im išlo aj politikom, tak sa pýtam, či si to len proste pred tým mesiacom dvoma naozaj všimli, alebo to bol zámer nejakým spôsobom do maximálnej možnej miery ututlávať a už museli s tým ísť von až tedy, keď už to bolo proste, viete, že už to bolo neudržateľné ďalej to tajť. E, skôr by som to dal do súvisu s tým, že e, po Soči stretnutí Laurova s Kleryhom sa tá, tá atmosféra uvoľnila. Mm-hmm. Mediálne. Mediálne samozrejme, že, že tie, tie cvičenia stále sú proste ideologické a, a že tu budú tí tajomníci, pláteníci v rôznych denníkov, ktorí budú hájiť tú ideologickú čistotu a jednotu, ale, ale postupne v agentúrnych výberoch. Hej. Mm-hmm. Noviny, noviny, televízie, ktoré fungujú na princípe výberu agentúrneho, že im teda chodí z agentúr výber, tak zrazu sa to začalo objavovať v agentúrach svetových. V DPA, AFP a neviem čo, takže eh, a zrazu to bolo aj TASA, hej. Čiže v tom výbere. Aha. Pre, pre médiá a samozrejme aj tí novinári, no tak však niektorí je, aj tie jazyky ovládajú, no tak aj v New York Times niečo vyšlo, aj v nemeckých e, novinách, aj v Telegraph e, v Anglicku, kde, ne, kde proste sa <laughs> objavili dlhodobo takéto všelijaké rôzne názory, že, že to není všetko poriadne na tej Ukrajine. No a ja osobne vnímam najväčší zlom, paradoxne najväčší zlom okolo 13 E, júla. Áno, to už viem, kam mierite. <laughs> A to a bude paradoxne no, na západe Ukrajiny. Nie? A, e, nie. Nie? Ja som myslel, že my mierite nie, k Mukačevu, som si myslel. Mukačevu nemierim, ale nie? mierim k tomu, kde, kde vlastne padol celý mýtus o Majdane ako spontánnom nejakom proste a padol vďaka, e, vďaka kanadské, kanadskej e, tlačovej agentúre a National Post denníku, kde vyslovene vyšetrovanie odhalilo, že kanadské veľvyslanectvo na Ukrajine bolo použité ako útočisko a operačný štáb v roku 2014 pri, pri Majdane. Hej, celý jeden týždeň. Čiže tá, tá angažovanosť proste toho západu, a toto bolo vykričané 13. júla do, do sveta, proste Canadian e, Person, takže, takže a bolo to predvečer, 13. 14. sa jednalo o iránskej dohode, ale to hovorím ako, že nehovorím, že to bolo nejak... Hej, hej, hej. Tá, tá atmosféra sa uvoľnila. takže čo, že, že, takže potom to padol mýtus už jednoznačne a s veľkým hrmotom o tom, že do ulic išli jedine a len nespokojní Ukrajinci, ktorí si chceli vybojovať slobodu, lepšie e, ekonomické podmienky a tak ďalej. A že to nikým nebolo uh, umelo vytvorené, posilňované, že tento mýtus už jednoznačne padol? Ale úplne padol, ten sa zrútil. No a v podstate od toho 13. júla zrazu, zrazu sa hovorí o, o súboji gengoch, e, proste na západnej Ukrajine, hovorí sa o, o pravom sektore, ten intenzívny tlak od Mukačeva v podstate, e, kde dokonca ja osobne si myslím, že celé to bola nešťastná náhoda. Oni, <laughs> podľa mňa, pravý sektor prišiel do kaviarne, kde jednali dva gengy o pašeráctve v roste a chránila ich miesta, skorumpovaná <laughs> policia, len zbadala uniformy pravého sektoru, ktoré začala páliť. Hej. Mhm. Lebo však nakoniec eh, dvoch ľudí zabili z pravého sektoru. Dokonca si myslím osobne ja, že to bolo celé nešťastná náhoda že proste pravý sektor išiel do kaviarne, kde, kde miestny skorumpovaný nejaký okresný proste funkcia aj verejnej správy plus miestna policia jednala o pašeráctve a videla ich a proste začala spáliť. Hej. Mm. Čiže samotná tá, tá udalosť e, Pukačeve vôbec nemusela byť nejaká plánovaná, ani proste môže sa jednať o nešťastnú náhodu. No ale to zradikalizovalo zradika- zradikalizovalo celú tú atmosféru na Ukrajine a to bolo Mukačevo, prišiel Vov, kde nie je vyšetrené dodnes tie dve explózie dvoch policajných staníc, nikto netuší. E, to prišlo krátko po Mukačeve. E, ten spor medzi, medzi pravým sektorom a Porošenkom sa stupňuje a proste... No k tomu sa chcem dostať, o tom sa chcem porozprávať, ale ešte najskôr takto po poriadku, že keď ste prvýkrát spomenuli to kanadské veľvyslanectvo, Ehm, teda, že sa malo na Ukrajine v roku 2014 byť teda priamým aktérom prevratu. Ja teraz, ak sa mýlim, tak sa veľmi rád ospravedlním, ale ja mám taký nejaký matný pocit, skoro hraničiaci s istotou, že táto informácia sa šírila akurát tak po alternatívnych weboch a že mainstreamové médiá sa proste o toto nejakým spôsobom netrhali. Dokonca keby som teraz podľa môjho skromného názoru urobil medzi bežnými ľuďmi vonku na ulici anketu, tak o tomto nebudú ani len tušiť. Tak si osobne myslím, že toto, ak, ak aj niečo s hrmotom spadlo, tak len pred vámi ľuďmi, ktorí toto nejako hlbšie sledujete, tieto záležitosti. Ale nie som si celkom istý, ale vraj, ak sa mýlim, tak ma opravte, ale nie som si celkom istý, že bežný občan napríklad Slovenska, ktorý bol doteraz hrubo mainstreamom nejakým spôsobom masírovaný dlhé mesiace, že teraz jednoducho ho naše televízia, rádia o tomto informovaní. Nemám túto vedomosť a skôr mám pocit, že naši ľudia e, ktorí teda sledujú hlavne tie mainstreamové médiá, tak stále ešte ostávajú e, dostatočne podľa mňa manipulovaní v tom, ako naše médiá vykresľujú situáciu na Ukrajine. Ale vraj, ak sa mýlim, rád sa ospravedlním, ale mám pocit, že táto informácia šírila len na alternatívnych weboch. Nie je to tak? Uh, nepostaral som. <laughs> no. Môj problém je, že ja takmer nečítam slovenské weby, no takmer vôbec ich nečítam. To je naopak, že mňa upozorňujú známi a, a takže toto vyšlo niekde, mm-hmm. že to musí byť z opačnej strany ja to ja čítam zahraničné. Čiže keď ja poviem, že s veľkým rachotom no. bolo niečo uverejnené, tak áno, na západe to veľkým rachotom. No, však to. No. Nejako médiu, ale, ale to neznamená, že na Slovensku s nejakým rachotom. Na hmm. druhej strane nemáme žiadne ilúzie. No tak, čo bežný občan ani netuší, e, to je ďalších 18 členov slovenskej vlády a nevie ani <laughs> mená. Takže maximálne tak pozná troch hrdinov z panela. Takže to je tak... E, ako všetko o bežnom občanovi. No a ale toto bolo také, akože, že to vyšetrovanie a ešte dokonca také to bolo, že sám ten veľvyslanec na Ukrajine kanadský to priznal. Takže No takže, ale teraz viete, že ono by, dobre však, tak teraz dajme bokom eh, médiá, tie budú mať svoju nejakú stratégiu, tie budú ešte dlho mlžiť, zavádzať a až, až kým to už teda nejako postupne začnú pomaly ľuďom servírovať. Dobre, nechajme média médiami, ale keď sa takáto veľká vec ukáže, a teda aspoň medzi tými ľuďmi, ktorí to sledujú, a teda politici by to sledovať mali, sa to s hrmotom strepetá opona a ukáže sa v plnej náhote, že kráľ je nahý, že sa tu proste zavádzalo, že Majdan naozaj majú na svedomí západné krajiny, ja neviem, podporované že to bolo proste tlačené finančne tam veľké množstvo peňazí, aby sa to tam vyhecovalo. Keď ta, niečo takéto spadne s hrmotom, tak by sa to malo prejaviť minimálne teda v tých politických postojoch. Zrazu by mali politici jednať inak, konať inak. A, ale ja napriek tomu, viete, že e, napriek tomu ja nevidím nejakú veľký, nejakú veľkú zmenu kurzu, pokiaľ ide o západné krajiny. Dnes sa napríklad dočítate, nehovorím, že práve dnes, ale včera tu vyšla tá správa, že budú rozsiahle manévre na západe Ukrajiny, armáda cvičí z NATO, Ďalšia správa z nedávna. Ukrajina dostala od USA ďalšie vojenské vozidlá hamery. Hej, a stále idú takéto informácie, ako na jednej strane dobre niečo s hrmotom spadne, ukáže sa hrozná náhota, pravda, obrovská, ako to tu bolo zavádzané, klamané. Ale na druhej strane, viete, že mne to pripadá, že ale aj tak ideme ďalej. Ako nič sa nedeje, dobre, však dobre, ukázalo sa, že sme klamali, ale ideme ďalej a, a predávame auta a cvičíme spolu a stále fuj, hrozné, zlé Rusko, nebe nebezpečné. Viete, že v tých politických rozhodnutiach žiadna veľká zmena, alebo sa mýlim? Tak ja myslím, že, že v podstate tie sankcie voči Rusku <laughs> aj tak sú obchádzané nehorázným spôsobom. To je jedna vec. Opäť je to príbeh sankcií, ktoré, nik, ktoré nikam nevedú a, a sú na smiech. E- to, že tam budú nejaké cvičenia, že, že tam sa dáva vyradená technika, my nakupujeme <laughs> potom novú techniku, lebo tak sa to robí v podstate, alebo že tam idú nejaké americké autá. No tak to je biznis, no tak taký je svet, ako to by som nejak e, extrémne nekomentoval. Vždy to bolo, vojenské a verejné výdavky sú úžasné, úžasný biznis pre vybrané firmy. A aj my budeme mať v podstate turistické vrtulníky z Ameriky tu, a to no, budú doslova a... turistické iba. No to sú, pretože to je no <laughs> to, to turistické. Ne, to nemá žiadne zbraňové veci tam, že to je... To bola výborná kúpa, to tým naznačujete zrejme v úvodzovkách. Áno, áno, mm. no, no tak koho by to trápilo, nie však. No nie, no však. A... Máme peňazí no. dosť, my tu na Slovensku. No. A, dobre. Takže, takže to, to by som nejak extrémne neprežíval. Treba hľadať vždy, hľadať to, čo je to podstatné. A, a tie vzťahy sa uvoľňujú. Takže ja to nevidím vôbec skepticky. Tá Ukrajina dojde do bodu, kulminačného bodu, pretože tá situácia je neudržateľná. Tá, tak jednak ako Európska únia nemôže financovať a, a financovať Ukrajinu, to nie je Grécko, to je 240 miliard a ďalších 86, čo tam pôjde teraz. Proste to je krajina, ktorá má 40 miliónov obyvateľov a, a to už je ťažký oriešok pre Európsku úniu. A Spojené že... štáty, keby niečo potlačili? A, a prečo by mali? Ako, oni tiež nie sú tí, ktorí to budú uverovať. No tak keď, sa, keď sa významným spôsobom postarali Spojené štáty o to, aká tam vyzerá dnes situácia, tak by sa mali postarať teraz o Ukrajincov, nie? Však aspoň ja no teda hovorím z toho, čo vieme, však teraz ste sám poukázali na tú kanadskú ambasádu, keď proste niekto to takýmto spôsobom tú situáciu vyhecoval, tak by to mali sa teraz v prvom rade oni postarať o to, aby to nejako upokojili, nie? Západné krajiny aj teda na čele so Spojenými štátmi. No však dobre, no tak, tak to skúsili, skúsili ju vyrvať z, z, z ruského vplyvu Ukrajinu, e, podporili tam výrazným spôsobom a, a inštruovali tam prevrat, no a nakoniec to celé nevydalo, k tomu to smeruje. <laughs> No tak a vycúvali z toho. Tak, tak, tak to v živote chodí, no a Ukrajina bude nechá na pospa svojmu osudu a nejakým spôsobom vlastní musí vyriešiť. No dobre, teraz keď poviete, že nechaná na pospa svojmu osudu, tak to je to je také konštatovanie, že teraz treba, že, že čo je za tým, čo to znamená. No tak Ukrajina ponechaná dnes svojmu osudu, to znamená, že čo bude tam teraz v týchto dobách zvádzať, alebo takto, hrozí reálne, že nám na Ukrajine vypukne nejaká, ja neviem, niečo podobné ako občianská vojna, ktorá sa rozšíri možno na celé územie, krajiny, zvlášť keď budeme vychádzať, ja to teraz nechcem hodnotiť ako najhlavnejšiu vec, ktorá sa udiala, ale môže to ukázať nejaký trend, zvlášť keď sa pozrieme na tú vec, ktorá sa udiala v Mukačeve, že teda pravý sektor, ktorý bol doteraz západom taký hýčkaný a jednoducho ako nie, oni sú milí, dobrí, Zrazu proste mu narastli rožky, zrazu si títo ľudia myslia, že majú právo tam proste diktovať a rozhodovať, ako čo bude, robiť poriadky po Ukrajine. No a dnes oni nemajú žiadnu chuť nikoho počúvať, nemajú chuť e, nejakým spôsobom s nikým jednať, vyzerajú také neriadené strely. Preto sa pýtam, či Ukrajina ponechaná na pospas spojmu osudu môže do budúcna očakávať napríklad vojnu e, radikálov z pravého sektora a ostatných bataliónov s oficiálnou ukrajinskou armádou? tak oficiálna ukrajinská armáda je v podstate v dezolátnom stave. Tam, tam to sú povolané zálohy a, a dneska mu sú to 60-roční chlapí v tej ďalšej a ďalšej vlne mobilizácie, tak to by som nejak extra nepovažoval za, za schopnú jednotku. Mm. Uh, tých 19 práporov dobrovoľníckých alebo e, ďukov, alebo teda to, čo dnes tam ovláda pravý sektor, Pozrite sa, uh, ťažko povedať. Uh, e, Dmitro Jaroš sa vyhrážal už Porošenkovi x krát, buchol do stola, potom si nejaké, nejaké proste podmienky vyjednal, uhladil to proste ako je možné, že, že môže tam dojsť nejakému konfliktu a stupňovať sa to napätie, proukrajinské, tak e, rovnako behom 24 hodín môže dojsť zase nejakej dohode, ktorá zase bude tvorovať nejaké provizórium vytvárať. Toto nikto nevie odhadnúť. Hej. Otázka dopytu a ponuky v tomto zmysle na Ukrajine. Fakt je ale jeden, že, že ten pocit tých ľudí dneska e, je veľké sklamanie z toho vývoja na Ukrajine Eh, keď si pozriete zoznam Porošenkových poslancov, tak sú to ľudia, ktorí boli prepojení aj s Janukovičom. Hej. Mm. Keď si pozriete Jaseníkových poslancov, tak sú to ľudia, ktorí kedysi boli prepojení s Timošenkovou a, a s inými oligarchami. Čiže to sklamanie tam je, ten pocit, že, že to nesmeruje k tomu, čo chceli, E, tí, ktorí to autenticky chceli, že aby tam prišla čistota verejného života a protikorupcia a tak ďalej a, a toto je väčšina téma a nikdy to nebude hneď a naraz. To je jedna dezilúzia, ktorá prichádza na Ukrajinu a ktorá sa dala očakávať, mm. pretože toto nevyriešite hneď, keď to je geneticky dané v tom prostredí a tak ako na Slovensku, <laughs> tak v Ukrajine 10 násobne, čo smerom na východ viac a viac. Proste tak, kultúrne dane. No a e, výsledkom, výsledkom môže byť e, veľa vecí. Dneska e, Porošenko dokáže tvrdiť, že Rusíni neexistujú, že je to vymyslená národnosť, ktorú vymysleli Rusi a financuje Kremel a my na to nereagujeme ako Slovensko, pričom my rusínsku národnosť uznávame a máme tu našich rusínskych spoluobčanov. Proste toto sú veci, ktoré, ktoré mňa troška dostávajú do obáv, že že dneska sa už nehľadá len nepriateľ na východe, ale v celej tej krajine a režim, ktorému sa rúti, celá tá správa krajiny ako z, z kariet, aj z domček, tak e, proste začne hľadať vnútorného nepriateľa, len aby prežil, poukáž, títo za to, za to môžu. E, absolútne uniklo našim médiám, alebo teda nejaká pozornosť sa tomu nevenovala, ten výpad voči Maďarsku, kde, kde bol maďarský veľvyslanec proste ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny kontaktovaný s tým, že na, na Zakarpati pôsobí veľa maďarských agentov a vlastne na Ukrajine a že prečo sú tam tajných služieb a tak ďalej. To bol výpad smerom Maďarom, pretože tí dôsledne hája svoju národnosť 200 tisíc Maďarov na Zakarpati. No, my by sme mali tiež krajina zaujala nejaký istý postoj k eh, rusínskej menšine na Zakarpati, pretože aj my na Slovensku ju máme a, a sú tam väzby rodinné, prírodzené proste a, a mali by sme niečo k tomu povedať, že na to na, na Slovensku nikde nebude mať nikdy odvahu. Na to sme zvykli. No a ten výsledok, výsledok môže byť z mesiaca na mesiac iný viete, aj, aj to, keď, no, lebo to nie sú len Američania, ktorí robia inštruktorov, však to sú aj Briti, sú to aj Kanadania a tiež pracujú s materiálom, ktorý proste buď na niečo pretvoria a prichádzajú tam s tým, že majú títo inštruktori, inštruktori istú civilizačnú výbavu a, a prichádzajú do kontaktu s tým pretom tam. Mm. iných spôsobov. No tak tiež nie sú idioti, aby, aby nevedeli odhadnúť ten vývoj, že potom niektorý materiál neprerobí. No. Hmm. Takže e, tiež e, toho potom, a, a tie hlásenia chodia, hej, spracovávací informačné, čo sa tam všetko a tak ďalej. Na jednej strane je tam tých organizácií, ktoré sa akože snažia pomôcť nejaké reforme a, a, a niečomu, aby sa tá Ukrajina dostala z toho marazmu. No a na druhej strane je tá realita na Ukrajine, kde to naráža teda x bariér prirodzených, ktoré sa tam stvorili roky. A, a mám rád vek Václava Kalosa, ktorý hovorí, že, že proste <laughs> samotný problém je Ukrajina. Ukrajina nezvládla. Ten, ten, tá kríza Ukrajiny je to, že nezvládla vlastný transformačný proces po roku 90. To není príbeh troch rokov, štyroch rokov, desiatich. Hmm. Po, roku, po rozpade sovietského zväzu to proste Ukrajina nezvládla. To je, to je, to je, to je No. Celý príbeh je neúspešnej transformácie. Dobre, poďte nám trošku bližšie k tomu telefónu, aby ste nám nevychytili. Tak, tak, tak, tak, to bude lepšie. Teraz dáme mail od Julie. Uh, nedávno, myslím teda v apríli, bol Dmitro Jaroš menovaný za poradcu náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Ukrajiny. V podstate sa pravý sektor dohodol na spolupráci s ukrajinskými ozbrojenými silami. E, je táto spolupráca po tomto incidente, ktorý sa stal v a vôbec e, vzhľadom k situácii, ktorú popisujete, je momentálne táto spolupráca podľa vás ohrozená? Je nefunkčná. Evidentne je nefunkčná. Lebo z tej pozície proste ten vplyv Jaroš nemá. Takže je nefunkčná, to by sme mohli tak povedať. A, a to je presne to, čo som hovoril, že, že ktorí tiež mobilizovali a protestovali v Kieve v pravosektorácii mm-hmm. a, a výsledkom bola táto dohoda, tedy ich prišlo do Kieva 4 tisíc, čož <laughs> na druhej strane bolo veľké, veľké nejaké, nejaké akože sklamanie očakávaní, lebo každý vtedy ako čakal, že aký výtlak má ten pravý sektor a 4 tisíc nie je číslo, ktoré by bolo nejaký výtlak a zaujímavé. No a na základe toho bola tá dohoda. Mm. Sa poradcom toho generálneho štábu a evidentne nefunkčná. No ale zase môže prísť k inej dohode, ako môže prísť aj k nedohode a stupňovanie toho napätia. Že to nikto nevie. No ale je teda vlastne, keď hovoríte, že tá spolupráca Jaroša s generálnym štábom, lebo oni ho, ja mám pocit, že ho chceli tak trošku, viete, že odpratať, takým, takým spôsobom, že keď nechcete, hej, keď, keď nechcete s niekým mať problémy, tak mu dáte nejakú takú dobrú funkciu, aby teda tam sa nejakým spôsobom asimiloval, začlenil, trošku skrotol a tak. No ale teraz to vyzerá po týchto všetkých udalostiach, že ten Jaroš a vôbec pravý sektor môže začať robiť veľmi veľké problémy oficiálnym miestam na Ukrajine a že sa teda akoby trošku naplňa ten scenár toho, že tá extrémna pravica, ktorá ešte donedávna bola pre ukrajinskú armádu veľmi cenná, teda najmä v boji s tými povstalcami na východe Ukrajiny, tak práve táto extrémna pravica, ktorá ešte donedávna bola veľkými spojencami vlády, sú už dnes pre samotnú vládu veľmi nebezpeční protivníci, ktorí môžu poriadne zavariť. Otázka znie, do akej miery môžu títo radikáli dnes počítať s podporou ukrajinskej verejnosti? Ja som kde si zachytil, že teraz chceli ľudia z pravého sektoru urobiť nejakú demonstráciu, čakali masívne množstvo a ľudia, že tam prišlo nejakých možno 100 ľudí. Naznačuje to teda, že, že pravý sektor a vôbec radikalizmus nemá dnes veľkú oporu medzi radovými občanmi na Ukrajine, alebo je to milná predstava, ak by som to takto zhodnotil? interpretácia výsledkov ukrajinských volieb e, bola taká oficiálna, že teda tie radikálne sily e, jednoducho neúspeli a každý dával, že zostali len 0,4% e, alebo daný Buga jeho sloboda to nedostala mm-hmm. vôbec, Jasne nejak 4,5% mali tuším. No, ale ten model volieb je kombinovaný na Ukrajine a oni prešli v dosť obvodoch, ako aj Tanekovci, aj pravosektoráci, proste prešli v obvodoch ako väčšinových, čiže sú súčasťou parlamentu Verchovnej rady, to je jedna vec. A druhá vec, tá kombinácia. E, tá atmosféra na Ukrajine, aká je. No tak e, kombinuje sa tam dezilúzia z toho vývoju, ktorý tam je, s, s povedzme radikalizáciou politickej strany. No. A, a otázka je, kde to kulminuje. No tak e, tá podpora verejnosti, keď je tá dezilúzia a máte e, problém o hole prežitie, pretože vám zvýšil niekto ceny energií, e, ceny potravín mm. a, a v podstate v technickom deflaute, teda v bankrote tá Ukrajina je už niekoľko mesiacov Hej, a jedna rovnako s veriteľmi, ako Grécko jednalo. No, žiada nejaké škrtnutie dlhov Ukrajina najnovšie, nie? Áno, áno, áno, áno. No a takže, takže tá situácia je taká, že tí občania proste e, sú rezignovaní, dezilúzií a otázka kedy sa to predstaví do nejakej politickej, politickej akcie. No. Ale či to bude pravý sektor, ktorý ponúka nejaké radikálne riešenia, to som si není istý. Nezabúdajme na to, že, že tá strana regiónov bývalého prezidenta Janukoviča bola silná, nebola silná ale na východe, mm-hmm. ale proste jemu sa podarilo nejakým spôsobom rovno, áno, mala ťažisko na východe a na Kryme, ale proste rovnomerne osloviť. Časť sa integrovala k Porošenkovým poslancom, tá strana, e, vznikol opozičný blok, E, je tam Liaško ako radikál, radikálny blok, ktorý tam, radikálna strana Ukrajiny, ktorý je súčasťou. Je tam Lvovského starostu strana, svoj pomoc. E, je tam priveľa hráčov a, a je otázka, do akej miery má v tomto momente kto aký reálny politický vplyv a presah tej verejnosti, tú podporu. To neviem, tie prieskumy verejnej mienky politických nejakých preferencií nepoznáme, alebo teda ja som nemal možnosť ich mhm. dohľadať niekde za posledné obdobie. Dnes vieme, že, že proste tá nálada, že nesúhlasia s vládou a tak ďalej, s opatreniami a tak táto tam je, že tá nespokojnosť, tá je zmeraná, ale to tam má reálne politický vplyv, ťažko povedať. Problém je iný. No. A to je pochod na Rím, <laughs> že Áno, počujeme sa? Nejaká rušina mi tam ide. No, to som tuto niečo stlačil nechtiac, ale už by vám nemala ísť, však. Už nepočujem. no. Dobre. Uh, Čiže problém je povedať, aký? Že problém je v tom, že, že dneska eh, sú ozbrojené skupiny pravého sektoru a, a dobrovoľníckých práporov, ktoré nikto nemá pod kontrolou. A keď oni zmobilizujú x tisíc proste svojich príslušníkov, tak ten pochod na ten Rím, respektíve Kiev môžu urobiť. V situácii, keď je dezolátno stave tá Ukrajina, tak môžu prevziať moc. Otázka je, či sa k tomu odvážia, otázka je, ako sa k tomu postaví verejnosť a, a do akej miery s týmto kalkulujú. Dobre, a je aj taká možnosť, alebo toto je už úplne že zríše snov a absolútne nereálne, že by sa, lebo sám hovoríte, že ideály ukrajinského ľudu sa proste po Majdane jednoducho nenaplnili. Krajina bola zbedačená a teraz je ešte viac. A ono sa zvykne stávať potom v takýchto situáciách taká vec, že vy potom sa akoby chcete vrátiť k tomu starému. Síce už vtedy ste na to nadávali, ale prídete na to, že to bolo vlastne oveľa lepšie, ako je teraz to, čo tam je že je nejaká reálna šanca, ja teraz sa nepýtam, či by to bolo lepšie alebo horšie, len či je nejaká reálna šanca, že by sa opätovne Janukovič objavil na politickej ukrajinskej scéne ako horúci kandidát opäť na prezidenta, ako nositeľ ideí toho, že sa to vráti do starých čias, ktoré možno neboli ideálne, ale boli ďaleko normálnejšie ako to, čo je tam teraz. Je takáto šanca reálna, alebo toto by ste už neočakávali od ukrajinského národa? Uh je, je, možno je Janukovič jediný, ktorý o tomto sníva, ale dokonca sám Putin povedal, že to je politická mŕtvola. Uh-huh. Takže to vôbec nie. Ale to neznamená, že tie síly, ktoré boli okolo tej strany regiónov, postupom času proste znova nebudú získavať dneska v opozičnom bloku, ale aj iných stranách. Proste môže tam výraz úplne nejaké iné hnutie, proste, že nie je vylúčené, že vznikne iná politická sila, alebo nejaká politická dohoda, alebo nejaká politická udalosť, ktorá zmení, zmení tie pomery síl na Ukrajine, mm. je otázka ako cestou. Hej. Uh, je iné nálady Lvove, kde, kde relatívne ten e, starosta Lvovu a okolo neho to, to, tá politická strana svoj pomoc sú populárni, pevne usadení v tej verejnosti, majú tú podporu a tak ďalej, je iná situácia na Zakarpatí, kde má to rozhodujúce slovo Baloha a Baloga a proste, ktorý, ktorý to má pod palcom, ale na druhej strane sú tam tie pnutia, tá, tá rusín, ten rusínsky príbeh, ktorý 70 rokov alebo aj viac proste o tú svoju národnosť tam tam funguje, plus tam funguje tá maďarská národná menšina, je iný príbeh o Volini, je iný príbeh uh, už potom smerom na východ. Mm. Uh, takisto skrachovala celá tá idea Novorusie. Tá, to bol predsa, predsa to Zárev zakladal ako, že to prevezme všetky tie bývalej cárskej, čo bola označená Novorusia, proste tie regióny a vydalo to len na Luhansk a na Donbass, čiže ďalej sa to nedostalo. Hmm. A ani to podporu nezískalo, že, že by to z dola prišlo. Čiže, a zase to bolo dané tým, že 80% e, na týchto regiónoch tvoria e, ruskojazyčný proste obyvateľstvo. Čiže tam tá podpora bola najvyššia. Mm-hmm. No, čiže tam skrachovalo niekoľko tých ideí a, a projektov a tá situácia je neprehľadná, čiže v tomto momente odhadovať ten vývoj je veštenie z kryštálovej kule, ktorú nemám, ale rozhodne tá Ukrajina, Ukrajinu čaká moment, moment, kedy, kedy nejakým spôsobom tu dozrie do politického riešenia a otázka, že aké to bude mať prostredie. Mm. či to bude silové, či to bude politické, či prídu nové voľby a tak ďalej. A toto toto čaká tú Ukrajinu. Lebo Dobre, no. Nech... Od toho Majdanu je to neúspešný príbeh. No, necháme sa prekvapiť, však budeme túto situáciu samozrejme ďalej sledovať a aktuálne informácie našim poslucháčom prinášať. E, mne dnes už teda neostáva iné, len sa vám, pán Králik, poďakovať za to, že ste teda vystúpili u nás a že ste nám teda venovali dve hodiny nášho času. Ostala nám tu ešte otvorená otázka ohľadom Grécka. To by sme teda mohli v nejakej dohľadnej dobe tiež spolu rozobrať, alebo budete teraz časovo nejak ťažšie na tom a... a... Kedykoľvek. Dobre nemám problém. Dobre, takže toto dohodneme. Takže tá vec, ktorú sme vážení poslucháči dnes avizovali, lebo tam sa objavilo aj Grécko, takže v dohľadnej dobe sa teda s pánom Králikom dohodneme a ešte sa pozrieme aj na túto oblasť. Na dnes všetko. Pán Králik, ďakujem vám veľmi pekne. Ešte raz majte sa pekne. Do počutia. Do počutia. Tak, vážení poslucháči, to bol ešte raz Peter Králik z e, portálu takého internetového, že konzervatívny výber.sk. Inak keď tak nad tým rozmýšľam, tak my sme vlastne tieto globálne témy rozoberali v poslednej dobe s viacerými ľuďmi z portálov. Teraz to bol pán Králik z konzervatívneho výberu. Nedávno to bol pán Poláček z portálu Medzičas. Ešte predtým sme tu mali pána Vidláka e, z českého časopisu Šifra, ktorý sa takisto týmto veciam zahraničným venuje ako sme vám aj spomínali v tej našej nedávnej relácii plánovanie budúcnosti rádia. My by sme teda veľmi radi do budúcna vo väčšej miere zapájali ľudí z rôznych alternatívnych e, médií, či už ide o weby, ale možno aj rádia samozrejme, zapájali do našich relácií. Takže som veľmi rád, že do tohto nášho trojlístka pribudol ďalší človek, dnes v podobe teda pána Králika, s ktorým sa ešte teda v dohľadnej dobe budeme počuť, pretože máme pred sebou ešte otázku Grécka, a jeho dlhu. Takže na dnes všetko. Lúči sa s vami aj Boris Koroni. Majte ešte pekný zvyšok, alebo prežite pekný zvyšok večera. Do počutia.